Aquesta és l'emissora de referència al Maresme, premiada del Ràdio. Bona tarda, premiada de les Rodalies. Benvinguts. Són les 7 i 4 minuts i iniciem una nova aventura d'en companyia a la sintonia dels 91.4 de la freqüència modulada a Premiada del Ràdio. Ja quasi, quasi, ja està tot dit, em sembla. Molt bé, ha quedat perfecte. Ha quedat perfecte, ha quedat no? perfecte, ha quedat claríssim. Bé, els hi vaig donar una notícia, per si vostès no ho sabien, el senyor Barack Obama és president dels Estats Units. Ha arribat al Masies. Uh, sí, jo ho dic perquè em sembla que no hi ha ningú que no s'hagi assabentat de que el senyor Barack Obama ja va jurar el càrrec ahir. Sí, ahir Però per si hi ha algun negre. desvistat... Eh, dit, això és Monegal, només començar, portem encara no un minut de programa i ja han monogalat vostè. Monegal ja farà la seva tasca, que és el que ha de fer. Això és un dia negre. Ahir va estar un dia negre per aquí, pel Buix, que se'n anava. Exacte. Molt bé. Ho va patir, ho va patir molt. molt. Bé, el senyor Bush eh, se'n va anar recollint el seu cervell, que no l'ha fet servir al llarg del, ah, dels 8 anys. Bueno, <laughs> el tenia allà amb una tauleta del despatx sí, sí. i durant 8 anys l'ha tingut allà. I quan s'anava la senyora a fer feina es diu que haig de netejar el despatx, que ve el nou, que ve l'Obama. Diu, posi la capseta. Diu, això, diu, això és seu? Diu, hòstia, pues sí. <laughs> I ja està, i se van dur això i aquella galeta mossegada que va deixar de quan es van noegar, sí, mm, s'ho sí. van dur també tot cap al seu ranx, ra, ranx en, en català és ranxo o rancho? Bueno, no sé, deu ser granja. Cap a aquella, aquella masia que té allà a Texas, sí. eh, on tots els patrolers que tenen molt de diner i poc cervell eh, exerceixen. Bueno, està ah. bé, és un home de, de, de, de cacauets, no? Ah, no, no ell no era de cacauets. No, no cacauets era... era... El... el Carter. El Carter. Carter el Carter. El Carter Jimmy del cacauet, Carter. era el Carter del cacauet de tota la vida. Yeah, sí, sí. Eh? Que, que també el vaig veure, perquè va haver-hi abans de la presa possessió sí, es van reunir tots els presidents. Sí, estaven tots estava. els presidents, estava el... Mm. bueno, tots els presidents que encara estan vius. Home, naturalment. Entén? El, el John... Lincoln no estava. No, el Lincoln no estava. I l'altre, el, el lector tampoc. Ah, oh, no, clar, pobret Perquè meu. Ja, pobret meu. I el Nixon tampoc. ja no està, no el, estava. el Nixon és mort, també? No ho sé, no hi era. Bueno, no sé, encara no deu estar amb el Watergate. Ni, ni el Ford, Vostè se'n recorda del Ford? Sí, el del el cotxe aquell que... No, no, un senyor que es deia Flor. Ah, eh? Gerald Ford. Sí, el Gerald Ford. I després n'hi havia un que havia sigut astronauta. El Glenn. Vol dir? El Glenn... No havia sé, un no que havia no sigut sé, astronauta. No sé, hi ha, hi ha tants... Que havia sigut astronauta. Oh, és que e, jo... E, ell és... L'Obama és el número 44, em 44 president. Eh sí? Senyors i senyors, estic molt content perquè al per llarg què? de la meva vida i he pogut arribar a veure un president negre als Estats Units. Ara ja només em falta veure un papa negre o un papa xino. Pues, eh, o, o una mama. O una mama. Clar. Vostè s'imagina un papa xino? El Chop Suey primer? No, no, no, no m'ho imagino. No, evident, no, no. No. És ja de les poques coses que em falta Jo estic com els negres d'Estats Units, que no s'imaginava mai que arribés un dia com ahir. Sí, però és que, a veure, és un negre estrany, eh, també. Home, aviam... Eh, aquest, aquest és un negre que eh, jo penso que va fer eh, seva la frase aquella de l'Eto de «Correré com un negre per vivir com un blanco», doncs he fet una campanya electoral eh, com un negre per viure com un blanc. A mi, és un negre que té ah. l'ànima blanca, no? Bé, és igual. És igual, és està senyor, aquí, no? És un doncs senyor que diuen som. que és com el Masies, eh? que va Tothom fer... l'està esperant. Tothom l'està esperant, fins i tot hasta el senyor Zapatero, eh? que diu que es portaran molt bé uns i els altres, qui està molt trist, i els dic ara, és el senyor Aznar. No, home, no, si l'han sí. embestit honoris causa... causa... I això li ha tret una mica el, el, el mal rotllo que porta aquest home. Clar, la boina li queda Am, molt bé. Aquesta, masa, la... Sí, home, però tant de pèl se li tombava amunt i avall, que la vaig veure jo que se l'anava a baixar. Diu, posa-t'hi una mica de celo. O un clau, oh, que li, clavin, com, a, que li posi una xinxeta al darrere. una xinxeta al darrere. no? Exacte. Doncs està molt enfadat. Primer, vostè imagini's, diuen el senyor Bush mm. és el pitjor president de la història dels Estats Units. Sí. I l'altre, is my friend! Is my friend. Ah. Dius, molt bé. I després el senyor Bush, a l'hora de plegar, va fer el que fan tots els ex-presidents quan pleguen, que donen unes medalles, no sé què, de, sí, a tots els grans líders que... Eh, han, I a ell no li van donar. Li van donar és un verdadero primo. Sí, li van donar molt bé, li van donar... <laughs> A tu, I amb ell no. I ell estava allà esperant i que sóc l'ençar que sóc l'Ensar. Ai, quina rabia. is my friend, que estamos trabajando en ello. Sí. <laughs> ¿Te acuerdas cuando ponían los pies encima del despacho? Sí, sí, sí, sí. Doncs bé, senyores i senyors, doncs els de la foto de les Azores ja estan tots plegats, menys sí. el Durà el Borroso, que continua de jefe. Sí. Eh? Però aquest el... potser va sortir més balat a la foto, eh? Aquest, aquest va dir, jo us deixo les Azores, ja us ho fareu. I <laughs> ja us ho fareu. I el Berlusconi va dir, jo calaboro, soy el signore, eh? Sí, però... Però esto en mi casa no surto. Com sempre per darrere. Home! Ha quedat molt malament això de com sempre per darrere, perquè no, és un home molt mascle. No, no m'ha entès. Vostè sempre ho deriva cap a altres qüestions. Em referia a que és un home que domina les situacions però mai està a primera fila. Exacte. Eh? Sempre ha d'estar, està on ha d'estar. Sí, exacte. O sigui, és un home que sap nedar i guardar la roba. Més o menys. Més jo o penso menys. que això deu ser cosa de, de tants impels que li han fet de, de cabell. Què? tants impels, impels, amb, amb pèls, ah, amb pèls, amb pèls de cabell. Li han posat cabell nou. Sí. Jo li deuen haver dit que no es mulli gaire el cabell. I diu, ja no em mullaré jo, en tot, tot jo <laughs> Ja no es mulla. Eh? Ja, no, ja, no, ja no es mulla, ell ja no es mulla, no? Diu, ja no em mullaré jo amb mi mateix, eh? Doncs bé, senyors, senyors, la, la cerimònia va ser maca. No sé, no no ho sé, he vist alguns trossets allò que fan, sí. una ceremonia regida, allò, sap allò que surt amb el, amb el, amb el Forrest Gama? Eh, eh, que està allà al Capitoli que veu l'aigua que tenen mm. allà al mm. mig, que no sé com es diu allà. No sé, no tinc La meva idea. filla va estar als Estats Units i li va, va fer una foto d'allà. Mm. Eh? Pues allò, dos milions de persones allà. déu nhi Tot de banderes que... americanes. Er-, era festa, no? Perquè no sé què, què fotien allà. No ho sé. Dos, dos, dos milions de persones allà. Allà sol, eh? Sí. Allà així. Que no, no hi cabia un ou. No. Així tot de banderes americanes. I a l'últim també els veia? Perquè, clar, vull dir... Em sembla que van, van posar pantalles, ah, va, com els ah, concerts de rock. Ah, clar, perquè és que si eh? no, eh? ja m'explicarà. Vull dir, anant la... allà, estàs a, a l'últim de la fila i, i no poder veure un, res... Un fotimer de cantants, d'aquests anomenats progres, cantant allà el Peter no, si No, només va estar la... la... la L'Areta Franklin. L'Areta li va cantar també una cançó, sí. i també estava Peter Seegers... Però no estava... van cantar, no? Ahir? No ho van sé. fer diversos actos a, a, el dia anterior. Ah, no sé, jo els vaig veure que pujaven per allà a l'escenari i tal. Mm. No sé si van cantar, no. L'Aretha sí. L'Aretha sí, va fer una cançó patriota com, com, com tocava, vaja. És la dama, la reina del sul. Ah. La dama, la dama del sud. Anava a dir no? la dama d'Elche. No, la, és la, no, no, no porten siamades a les orelles. No. És, és la reina del sud i la reina del sud tenia que estar. Mm -hmm. Jo penso que aquí és el que ens falta. El què? Fer aquestes festotes així. Ah, sí? Imagini's, trien el Zapatero, tot la castellana ple, eh. que no hi cap un ou. I aquí posaríem de cantant? Uf, no ho sé. Bueno, si fos aquí, imagini's aquí, plaça Catalunya plena. Marina Rossell. Eh, home, si és el senyor José Montilla, potser el Chicho es canta no, la, la Lailu. No, home, no. Aviam, no? que és una cosa més nostrada. Bueno, bé, és igual. Però no sé Lluís si la Marina... no crec, eh? No. No quedaria bé. No, i no perquè el Lluís Llach ja sap que va fer una cançó amb els, amb els socialistes que els deia no és això, companys, no és això, allò pel que vam lluitar. Van lluitar sí. Doncs bé, imaginis tota la plaça Catalunya plena, mm. de gom a gom, així, que cap un ou, i el senyor Montilla allà fent aquells discursos i tal, i a més aquí, com que són més xulos, dius, què coi, un en pie per tots. M'entens? Se'n van al petit rebost Iapa, un tentempié per tots. Vinga, prepara'm. A veure, pensi que no hi ha dos milions de persones, no. hi ha 500.000, perquè Catalunya és petitroneta, no, tenim 8 clar, milions no, d'habitants. No, no és el no. mateix que als Estats Units. No allò que dius, allà n'hi ha més estats. Exacte, dius, va, fem, fem un, un càtering. Un càtering petitet, van, així, uh, una la plaça cosa... vendre número 4 d'Argentona, uh mhm. -huh. primer es truca, perquè es diu, escolta'm, uh, eh, Home, truques sí, al 93... Exacte, 93 797 0363, vostès truquen Eh, bueno, diu, vostès no, diu... el, el cap de protocol del <clears throat> senyor Montilla... Diu Pilar. Diu, escolta'm, Pilar. Pilar. Que anem a fer un, un càtering mm. per la gent aquesta que vinguin a veure com el senyor Montilla pren possessió, o el nou no... president de la Generalitat, és igual, qui sigui, la proper, el proper, la propera vegada. El que sigui, clar. El que sigui. Com pren eh, possessió? Diu, fem un càtering, això. Diu, què podríem fer? no sé, una mica de formatget, clar, una un mica d'això. Un, un Exacte, que vagin passant allà els cambrers. Un espatec, clar, clar, amb, clar. amb el gènere que tenen, mort de Déu. Per això, per això, ja ho saben vostès, la propera presa de possessió de qualsevol president de la Generalitat, mm -hmm. eh, vostès m'entruquen al petit rebost, aquí eh, li dic amb el cap de protocol, de, de protocol de protocol. protocol. protocol. Avui no estic protocol, bé. No. He vingut i no sé per què he vingut, eh? No, no és cunyeta, no és cunyeta. No, és, home, veritat, no, és, és una bona idea. El que ah. passa és que s'ha de posar en, par en pràctica. Ah. Llavors jo, jo aniria a la presentació. Si, si n'hi havia Veu? un... Ah, un, un càtering del Petit rebosc, Bip, jo m'apunto. Això és com l'època del teatre amateur. Fas una obra de teatre amateur. Si a la meitat tu dones qualsevol coseta amb els jubilats o rifes un pernil, omple segur. I vas, naturalment. I vas. I vas doncs clar, clar. diuen, presa possessió president de la Generalitat. Clar. Diu, el càtering és del Petit rebòs, de la plaça Ventre 4 d'Argentona. Mm -hmm. I allà li porten, jo què sé, una mica de fuet, una mica de quita, uns cambrers per allà passant, Clar, amb, la, amb la mandajeta, pim-pam, i, i tot això regat amb una mica d'aigua. Aigua, aigua, aigua, aigua, aigua, aigua, que no, no ens podem accedir. Aigua pels que fagin els discursos. Per, per la gent que anem, vi, home, vi. no fastidi, no? Això no es pot espaiar. I jo suposo que com que el, el cap de protocol de la Generalitat és un, és i serà el proper que vingui una persona que mm, mira assenyada, que, assenyada diu, home, és que estem en temps de crisi. Sí, això també és Perquè veritat. Bueno, quan, però... quan toquin les noves eleccions encara estarem en temps de crisi. Encara vol dir? Sí. Vostè és molt pessimista, eh? Home, Avui jo després de veure els informes aquests que han fet a, a fora a Europa... No, home, no, que ja ens ha arribat tenim... el Masies, home. Eh? <laughs> Ja ens ha arribat el Masies. Ara ja tot s'arregla. Sí, bueno, vostè veu el Montzapatero, dona amargo. els hi hagi de donar argo. I al darrere el Montilla, dona amargo. I tots dona amargo. Ah, doncs pues està bé, i si donen... Bueno. Vale, sí. <laughs> sí. Doncs el cap de protocol eh, dirà, home, estem en crisi, què hem de fer? Doncs compra loteria. Ah, mira, jo tinc dos números. Té dos números? Sí, perquè això és una història que ve del, del dos, Nadal, dos eh? Dos dècims. Mm, dos dècims, vull ah, dir. Ah, perquè sí, si clar. es té dos números, i no, no els bitllets en tenen <laughs> cinc... Clar, és una forma de parlar. Anem, anem molt malament, eh? No? Dos dècims tinc. Resulta que això ve, és una història que ve del Nadal. Ah. Al Nadal me'n vaig anar al, al Buendia i li sí. vaig dir, dóna'm un número, que mira, la meva sogra vol jugar a la, a, a la loteria, ja te'l compren aquí. Em va oh. donar un número. Què menys? A veure, estem aquí recomanant l'administració loteria Buendia a la Rambla Santana número 2, mm -hmm. eh? i què menys que, que vagi allà a comprar el dècim? Bé, doncs em va donar un número. Em toca, bueno, em toca, em, em toca tornar els calés. Era de 20 euros. Li, o sigui, li tornen a l'import a vostè. Això mateix. No, no vostè ha de tornar res. No, em, em, em tornen a mi a i, i em tornen l'import. Llavors, què fas? Què fas? Pel niño. Què fas? Què fas? Què fas? Què fas? Diu, què bon fas? dia. El petit rebost a comprar? No, perquè corre no, la cosa no, aquí. No, el, el, el dècim s'ha d'acabar o, o t'ha de tocar. Llavors, bon dia, pel niño. Torno un altre dècim. Ja. Yeah. Amb el niño. Com resulta que el del niño eren, em sembla que era de, de, de 12 euros, mm. vaig posar 4 euros de la meva butxaca, que ja déu nhi em va costar, eh? Però en vaig comprar dos. I un d'aquests dos eren diferents, els dècims, ah, ja, un número diferent. Sí. Un d'aquests dos també em torna els calés. 12 eh, no euros tornat, que em torna. Només tornat els calés i prou. I o sigui, que sortit, què més vol? Estic ha, jugant des del Nadal. Ha, ha sortit perdent, vostè. No, bueno, sí, de moment 4 euros. De moment 4 euros. Però, però, encara, com m'han tornat els 12 euros que vaig apostar, he pogut comprar dos de 5 més perquè el pròxim sorte, sorteig és de 6 euros només. Ah, o sigui que ara tinc dos dècims. O sigui que vostè s'està fent un habitual d'aquí Can Buen Dia, no? Clar, perquè... Eh? Home, aviam, jo el deixi més, des que el compres, o et forres o el perds. Si no, no juguis. Acabaré, acabaré guanyant, eh? que... O no. O, o no. Però bé, bé, senyores i senyors, sí, per exemple, quan és aquest sorteig? El dissabte. Dissabte. dissabte. Si dissabte. la setmana vinent el senyor Soler no està aquí, és que li ha tocat. Eh? Estem tots al petit rebost <laughs> i ens podem trobar tots en allà. Senyores i senyors, això queda en registre de que el senyor Soler ha dit que si li toca la loteria ens convida tots al petit rebost. Mm? Jo no he dit que convidi, he dit que ens trobem tots en allà. Pues bé, una gràcia. Oh, aviam, no canviem les paraules, fem, eh? Fem un, escolti, miri, fem una altra cosa. Fem una altra cosa, eh? vinga, va. Miri, si li toca, anem a la militació de Loteria Buendia, a la Rambla Santana número 2, mm. eh? vostè toc, truca prèviament al 93 751 61 mm -hmm. 70 70, 70 això, 70, Exacte, 93 ja 751 61 70 eh, i els hi diu compte que vinc a cobrar el dècim tingueu caix és que, és que com en toqui? Tingueu jo... caix, que ara vinc. I llavors, eh, prèviament, abans d'anar aquí, es passa vostè pel petit rebost a la mm. plaça Vendre 4 d'Argentona i eh, compren encara que sigui una ampolla de cava, Bé, això ja... Eh? Primer de tocar. I ens trobem tots allà a la loteria del bon dia. Quan jo truqui I vostè el... s'estira una mica amb el cap, encara que sigui. Quan jo truqui amb el Juanjo al 93 751 61 70, i li digui, Juanjo, m'ha tocat, eh, prepara un calarons que haig d'anar al petit rebost. I ja està. Bueno, si vol ho fem al revés, va vostè a cobrar i ja ens trobem al petit rebòs. Bé, vale, si no, jo no dic que aneu tots a cobrar. Ja bueno, aniré bé. jo solet, que ja encara em defenso amb això. Sí, no, no, ja veig que no anirà al petit rebòs. Ens deixarà allà amb, amb el no, Sergi i Amisols, no. allà esperando. Jo anar aniré. Esperando, i això ho paga el senyor Soler. No, això, això quan, no ho he dit jo, eh? Quan torni de Sud-amèrica. He dit de trobar-nos allà quan torni a Sud-amèrica. En fi, bé, senyors, senyors, eh, els deia que això és en companyia, fa una estona ja que els he dit, mm. i que, com sempre, doncs, hi haurà una, un equip de gent que estarà treballant en el control de so, el nostre company en Sergi Garcia, un home que espera des de fa anys que el senyor Soler s'estiri amb, amb el rebost. Home, fa anys, no? I, i tampoc no fa, fa, des de l'any passat que Això sí, des de l'any passat sí m'entén? Sí. Doncs bé, després tindrem els nostres col·laboradors habituals, la Cira Robles, tindrem el senyor Monegal, tindrem el professor Cutremant, el senyor Cristian Peralta, tenim el grup que dona voltes per aquí, i tot això està coordinat i fins i tot presentat per un micròfon pel senyor Ricard Soler. Bona tarda, Premià de Dalt Ràdio. Eh, benvinguts a aquest programa que serà, com sempre, diferent un programa que cada setmana canvia, perquè aquesta és la característica del programa. Què hem de, què hem de dir, no? Vostè no es canvia els calçotets cada dia, doncs ha de canviar el programa cada setmana. Això també s'ha de canviar cada dia? Sí. Bé, aquest programa que està, serà, com sempre, diferent, estarà presentat... Però dutxis abans de canviar els calçotets, no sigui guarro que es tregui els calçotets bruts sense dutxar-se se'n posin de nets. No, clar, també també és veritat. Mare que la va parir. No, home, no, no, home, no, que jo ho faig, són, jo ho són faig. Consells, ja són consells, són consells bon company. Això, en el Petit Rebosc, en el Buen Dia, tot això jo ho faig habitualment. Clar. És, és com una costum, ja, és, una, ah. és habitual. És habitual com escoltar cada dimecres de 7 a 9 el programa en companyia a Premià del Ràdio, que està presentat i dirigit, com sempre, per Lluís Requesens, l'avi. Oh. Molt bona tarda, gràcies, gràcies, gràcies, gràcies, gràcies, gràcies, moltes gràcies, senyores i senyors. Anem ja quasi, quasi enfilant ja cap per la música. Abans sí que m'agradaria veure una cosa. Aviam, mm. quina cosa? Avui hi ha hagut eh, sessió al Parlament de Catalunya. Sí i el senyor Saura ha defensat els 80 quilòmetres... Ui, em pensava que havia dimitit, dic, susto! Què? Em pensava no. que havia dimitit. No, el senyor Saura ha defensat el, el per què els cotxes ell els posa 80 quilòmetres i a menys, fins i tot. Clar. I és per una raó que a mi m'ha deixat corprès. Sí? Diu que ho fa perquè no hi hagi malalts que morin prematurament o que no hi hagi nens que agafin asma a conseqüència de l'alta contaminació dels cotxes i per això es fa anar a poc a poc perquè així no hi hagi nens asmàtics. Què és, jo, Què és bo, el senyor Saura? Miri, m'ha arribat tant a l'ima que jo pensava entre mi mateix. Jo prohibiria fins i tot el bicing. Perquè hi ha vegades que un s'està esperant allà, a la, a, per exemple, a la Diagonal, que hi ha el carril bici, mm -hmm. vostè s'està esperant, passa una bici d'aquelles, li fa un airet, mm -hmm. que dius, ves que no que féssim alguna pulmonia. Exacte, exacte, per què no? Per què no? Amb l'airet aquell pot agafar una jo, grip jo fins i tot prohibiria el senyor Saura. Que, què vol que li digui? Bé, Posats això... a prohibir, ah, sí. hi han coses que molesten. Després que, vindrà que la Dolors Camats... Que és i... pitjor encara. La Dolors Camats diu que hi ha una persecució dels mitjans de comunicació envers iniciativa i concretament contra el senyor Saura. Em sembla que s'ho està guanyant si està, eh? a pos, eh? Vostè s'hi està abonant. Veu que està abonant. Bé, miri, posaré ja, un... un... ha fet una, un llistat de mitjans de comunicació mm pues que apunti, Ricard Soler, Premià jo... Dalt Ràdio, programa en companyia. Exacte. Jo ja quasi, quasi diria a la, a la... Mira, Dolors, Camats, Dolors. Dolors. Apunta als mitjans que no han dit res i acabaràs abans. <laughs> Sí, també és veritat. M'entens? És veritat. doncs això perquè vegi que el senyor Saura justifica això dels 80 sí, perquè sí. no hi hagi nens asmàtics a Barcelona. Clar. No, no, sí, ah, està bé, eh? Està molt bé, o sigui, està, està molt bé. bé. No, no Escolti'm, vull... a Tarragona, amb les centrals nuclears, tant és. Però a Barcelona lliures... que no hi hagi asmàtics, sobretot. Els lliures pensadors i aquesta gent que, que, que, que assessora i que, que pareix idees mm, s'han trencat el, la closca eh, per fer-ho. Jo penso que el problema, el problema que té el problema, el, el problema, problema que té eh, el senyor Saura concretament és que va contractar els guionistes que van sobrar de quan el Ben Hill com a assessors i, com, i que li redactin els discursos. I clar, dius, aquesta gent ja està una mica sí, sí. passadets, m'entens? No, no, a, mi, a mi em recorda com, com aquests pintors que... que, que Veu? <laughs> que, que manifest, o sigui, manifesten el seu art explicant el que pinten. Uh, està parlant d'en Tàpies, per exemple? Ah, per exemple, Tàpies, Mirós, vull dir, Cuixards. Cuixard. No, Cuixart encara. Encara? Encara tenia encara, alguna, alguna coseta. Per cert, senyores i senyors, ara que diu això de pintors, ha arribat al quadre aquell de... Saps els rellotges flofos d'en Dalí? Sí. pues està al Museu Dalí durant un temps, em sembla que és fins a finals de febrer, perquè no s'havia vist mai aquí, perquè és un... Sí, s'ha vist en foto, ah. però no, l'original, no perquè és una col·lecció particular, no sé particular. què, i l'han deixat. Ah, és una bona... un bon moment, una bona excusa per acostar-te a Figueres, acostar a guaitar el rellotge flàcid que quan van fer la presentació al quadre, el pitjor d'aquell li van haver de dir, diu, apartis davant del pitjor, quadro, apartis davant del quadro que no podrem fotografiar perquè es veu que fa pam per pam. Ja. <laughs> Sí, sigui, és una miserieta. Una eh? miserieta, eh? però bueno, però està, està molt bé la idea. Doncs molt bé, senyors, senyors, que ho sàpiguen tot això. I ara sí, anem amb la música, anem a començar com la setmana passada amb un bon rock, i aquest és un rock del senyor Vihalei que després aquí es va fer molt famós, amb, amb un títol que... Hasta luego, cocodrilo. Oh, i tant. Well, I saw my baby walking, with oh, another man today. Well, I saw my baby walking, with oh, another man today. Now, when I ask her what's the matter, this is what I heard her say. I see you later, alligator. Well, after a while, I crocodile. I see I thought of what she told me. Nearly made me lose my head. When I thought of what told me, but nearly made me lose my head. Oh, the next time that I saw reminded her of what she said. I see you later, alligator. Well, after a while, out. elements de fauna i flora. El dofí. El dofí. Un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio escoltant companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. Bé, senyors i senyors, i vostès que són gent intel·ligent es preguntaran per què el dofí, sent tan intel·ligent, no es pot comprar una ràdio i escoltar en companyia? perquè això és un misteri de la naturalesa i de la ciència. Ja. I nosaltres tenim una persona que ens parla sempre dels misteris aquests de la naturalesa i de la ciència. Mm -hmm. Ara, he fet ben pillat, eh? Ah, I ara la Cira està buscant documentació sí. per explicar-nos per què un delfí no escolta la ràdio. O no. O no. Posis bé el caputxó, que veig que té el caputxó Ai, caigut. Ai, se'm cau. Ara. Sí, li cau el caputxó. Ui. Bona tarda, Cira. Molt bona tarda. Molt bona tarda. No farem la pregunta de per què el delfí no es pot comprar una ràdio, no, fes-la, fes-la. Ah, fes fes per què el dofí no es pot comprar una ràdio? Perquè no té mans per subjectar els diners. Oh! I té diners? I per què perquè no serà portar... el transport que en té. I, I per què no pot portar els diners amb una bosseta agafada a la boca? Perquè no és tan llest. No és tan llest. Ai, ah, Però bé, ai. això que no escolten la ràdio diuen vostès. Ah, sí? Què escolten Clar. la ràdio, els dofins? Ara ràpidament... Home, si vostè li posa una ràdio, segur que l'escolta, no? Sí, clar, i una aranya. Si vostè agafa una aranya, la posa en un pot i una ràdio al costat, també... Efectivament. Ja. Però vostè vol dir que l'escolta... que no l'escolta. No, em sembla que no escolta, la sent, que és diferent. No, no, l'escoltaria, segur. Qui, l'aranya? L'aranya i el, I el delfí. Si és la en companyia, si no... Ja Clar, home, si no, eh, perquè s'hi ha de posar. No escolta en qualsevol cosa. Si ha de posar el, el Dos Santos, doncs Ah, no, no, fa, no, fas força de No fas Com de fiqueu amb ell? Bé, no. què m'explicarà avui, Sira? Doncs avui farem una ciència de cuina. Això m'agrada. Què vol dir, que farem un plat? No farem un plat, no? parlarem de petites curiositats que també tenen Cui... la seva part científica, a la ah, cuina. Podrem sopar després. Ai, tant. Ah. És molt tranquil·leta, eh, la secció d'avui, com que veig que estan grans, Mm, he pensat, fem-ho bé, fem-ho tranquil·let, no portem temes Escabrosos. que potser accelerin al seu cor. Clar, sí, millor, sí. millor. Portem I... la cuina, que és una cosa de tarda, d'estar per casa... Exacte, mm -hmm. exacte. D'estar bueno, tranquil·lets. Doncs comencem-hi. Aviam, què tenim? A veure, comencem pel tema de, dels pastissos. Ah. Que tot això és com una màgia que tu poses al pastís i mm. es fa gran. Sí, mm -hmm. si ho poses al forn si el poses al forn i li poses llevat. Clar, perquè Clar. si no pot estar tota la tarda mirant el pastís i el pastís no, no, sí. no tira amunt. Efectivament, hi ha gent que li passa perquè es pensa que la màgia està al forn, Clar. posa el pastís, no, li posa el llevat ah. i així es queda, no? Tu, tu, posa, tu posa maicena que en sigui de puja. I dius, posa la maicena, miren i res. <laughs> I clar, mm? s'ha de posar al forn. No, per què? Perquè no saben de ciència. Perquè si no sabrien que el, el llevat són fongs vius. Ah, Veu? Dius, no... per què s'infla el pastís? Doncs bé, ara, ara m'ha enganxat aquí perquè sí que és una mica escarós pensar-ho. Mare Déu, ja hi som. Ui, ui, ui. Bé. Perquè, clar, si vostè posa uns fongs que estan vius, sí. evidentment respiren. Clar. Ah. Llavors l'aire és el que infla. Clar, perquè tiren el diòxid de carboni, sí. el que fan és treure bombolletes. Quan es calenten, s'expandeixen... Sí. O sigui, quan, es calenten, arriben... quan es calenten, s'infla. S'inflen. Ah. Deixen es pateixen entre mig i un centímetre de diàmetre, ja. aquestes burbulletes. Sol passar, no? Quan una cosa és calenta, s'infla. Eh, vostè m'està fent un apartat molt diferent al que està fent la Cira, li dic ara. No, de la, jo estava parlant de les bombolletes no, no que diu faci, la Cira... No, no faci aquest sonriure de picardiós, home, que ja l'hem entès Escolta, per on que t'anava. Que això és rar, diu. Ja, ja, però jo ho explico. Eh? Sempre està pensant en allò mateix, aquest senyor, eh? No, jo estava sí. pensant en el pastís. sí, després sóc jo que sempre parla del Nacho Vidal que estem parlant d'escalfar, de, però estàvem a la cuina, eh? Exacte. A la cuina, naturalment. Bueno, hi ha gent que també s'escalfa a la cuina, eh? Ah, Bé, deixem-ho sí, estar. Sí, sí, deixem-ho sí, efectivament. Estar. Cadascú s'escalfa on vol, exacte. però el llevat al forn, eh? Exacte. El llevat al forn, exacte. O sigui que són uns éssers vius, o sigui que un pastís, ens menja, un pastís inflat ens estem menjant uns bitxets que estan rostits al forn. Sí, a no ser que posis llevat químic, aleshores no serien bitxets, Clar. sinó que mm. és bicarbonat sòdic i àcid mm. nítric, mm -hmm. que en barrejar-se doncs, també fan aquest diòxid de carboni. Uh -huh. Doncs miri, jo quan mengi un pastís pensaré que és d'aquest sintètic. Molt bé, vostè pensi el que vulgui. Sí, perquè ja m'està fent repelús, eh, això, ja. Millor no pensi i mengi. Deixi home, llavors estar. no li explico lo dels iogurts, no? Home, lo dels sí, iogurts... Sí, sí, sí, sí lo, dels iogurts, lo dels iogurts sí que m'interessen a mi, que jo més o menys hi, sé de què va jo, això. Jo sé d'una persona que li van regalar aquest, eh, eh un bitxo, que no és, no és per fer iogurt, és per fer una altra cosa que no sé com es diu, eh? que, que és com, com un fong, que de tant Clar. en tant l'has d'anar retirant, li poses la llet, deixes el fong sí. i vas anar retirant. El kèfir. Eh, ja recordo, està molt bé, eh? I el, I el fong va creixent, va creixent, va creixent. I al final l'has d'acabar llançant perquè Los dius... Eh, bulbos. Ja... Sí, exacte. Dius, allò se li va fent gros, gros. Uai, en bueno. Ah, Passira, explica. Explica, explica lo del iogurt. I aquests fongs es poden transformar en persones? Ah, i per què no? Perquè és... No, perquè si no m'explicaria moltes coses, eh, de ah. personatges que roten pel món. <laughs> Que dius, ja. si has nascut d'un fong, estàs evolucionat. Si has nascut humà, estàs molt enrederit. veu, això també és clar. veritat, això també és veritat, veu? Té raó. Això també és veritat. Parla per algun concret? deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí. Cadascú que tregui les seves teories. Tothom té un pong a la seva vida. Sí, sí, sí, sí no, sí, no. Sí. sí. és el mateix que un cunyat. I hi ha fongs, hi ha fongs que el fan honoris causa d'algunes universitats, <laughs> Són aquelles coses que passen, en fi. Doncs bé, eh, continuem. El dels iogurts, bé, no ho tenia preparat, però efectivament vostè treu un iogurt d'un altre, Mm -hmm. Això ho sap tothom, no? Allò de... Jo la, puc fer iogurt la, la, iogurt, la, la iogurtera. Amb la iogurtera. Exacte. Mm. Doncs clar que em pot fer, perquè el que està fent és reproduint els bitxets que té dintre ja. el llogur. Ja. Que és el que fa que es fermenti el llogur. Mm O sigui, la llogurtera és una fotocopiadora de bitxos. Més o menys. És un, com si tu tinguessis un hotel amb habitacions sí. i decidissis aparellar-los a, a diferents habitacions. Ai, mare de Déu. Bé. Però és divertit, és això, això de la iogurtera, no, no eh, Sira? pastissos, no menjarem iogurts. Alguna altra no. cosa haig de deixar de menjar? No, ara anem a parlar de crispetes. Ah, molt bé. Va, les crispetes no m'agraden. No, això sí que... no li agraden les no, crispetes? No, no, i molt menys quan ja van fer aquest invent dels crispetes de colors, i ja van fotre aquest invent que hi ha gent que li posa sucre en vez de sal. Ah. Però què és això? No, I tampoc, no, no m'ha agradat mai. Vostè, eh, que eh? no, les crispetes de colors, muerte a les crispetes de colors. Exacte. Sí. Això, bueno, això vostè ho diu ara, però eh, estic segur que el senyor Cultremant diria que és un manjar exquisit. Exacte. Exacte. Però bueno, sí, també... ja fa parell, ja fa parell. Sí, ja fa parell. Sí. <laughs> Ja que no hi és, li explicarem, li deixem un missatge perquè sàpiga per què es tallen les crispetes. Aviam, per què? Perquè nosaltres posem les crispetes al microones, mm. el seu defecte a la paella, mm. i veiem que exploten, però mai ens plantegem el per què, no? Simplement diem, Explotau. Allunyem-nos, no sigui que ens toqui. Exacte. Home, si es posa en una paella, posi una tapa. Sí, però imagina't que la treu i encara no m'ha acabat d'estallar i vostè rep. També sempre, sempre salta alguna, no? Vostè té molt de costum de posar el nas allà on no li han demanat i Tam després rep. També, també té raó, també té raó. I com que tinc el nas gros, rebo un siguina. Eh? eh? Doncs a veure, per també. què es tallen les crispetes? Per què li faré una altra pregunta compromesa, jo. Ah, no es passi, eh? No, no, no, Bé. vostè expliqui i jo després li faré la pregunta compromesa. Bé, anem a parlar que la crispeta té tres parts. Eh. Una és la part de, de fora, quan agafem el, el gra, diguéssim, de la crispeta, mm. veiem que és com marró, no? Sí. Una boleta marró. Allò, allò que diuen la masorca, en castellà. La, la masorca, bueno, no sé com li diuen. No és el blat. El blat. Que és el, el pericarpi, la part de fora aquesta que és daurada. Val. El de dintre és blanc però està com comprimit. Exacte. Hmm. Quan mm. encara no, no, no és tallat. Mm. Hmm. I dintre de tot això hi ha ah. una gota d'aigua. Sí? A, a cada granet hi ha una gota d'aigua? Una goteta d'aigua dintre. I qui la posa en cada gra? Mm, doncs ara no li explicaré el de l'abella i la floreta ah. i tot plegat. No? Bueno. No i diguem que és una llavor i té la seva goteta a dintre. Ah, un altre dia li explico de les abelles. Vale. Exacte, un altre sí? dia parlarem de, de so, de, de so, d'animals. Sí. De sí. so, anava a dir vostè una cosa diferent. Anava a dir zoofilia, però dius, no, <laughs> és, no, no seria això, el cas, no seria el cas, perquè... Seria... I no, no he trobat... aturat, eh, per això. Sí, m'he aturat dia, perquè no he trobat la paraula dient en el moment, dius, no és aquesta, dius, no és aquesta, Lluís, deixa-ho estar. Estàvem parlant... de... eh? Eh? en què estaria pensant vostè? Sí, miri, no sé... Eh, amb les abelles. Amb les abelles, amb, pensant. Amb les, amb les ovelles, no?, que donen molt de carinyo als pagesos. I amb els pastors. I amb els pastors. Sí, sí, n'hi ha algunes sí. que encara fan llana verge perquè corren més que el pastor. Ah, I tant, i tant. Però Bé. que la, la llana verge és l'únic que té verge, la llana, eh? Sí, sí, sí, sí. Bé, estem, estem donant-li eh, Una la secció volta... feta amb el senyor Monegal. Sí és que ens agrada deixar les coses fàcils. Sí, també ens és agrada. veritat, també és veritat. Doncs bé, estàvem que té una gota d'aigua dintre de lo que és el gra de... de... Primer el perifoli o A partir d'aquí és fàcil eh, esbrinar què passa. Doncs escalfa l'aigua que porta dintre, escalfar ho i quan arriba als 100 graus mm. es converteix en vapor, mm. evidentment. Clar. I per I això, per surt... això quan traiem les crispetes surt aquesta aire calentet. Surt, surt allò sí. blanc. Sí, surt lo blanc, Val. es descomprimeix Val. I, I, I el vapor. I ara la pregunta és, sí. aquestes crispetes que venen amb, amb prensades ja, que diu, vostè les posa al microones, i li fan? Això què? Sí, això és el mateix. L'única diferència és que en comptes de posar-ho en una paella, mm. està posada en una bossa, una bossa hermètica, que mm. el que fa és que es tallen dintre. Vostè, quan acaba el microones, mm. obre allò i surten les crispetes. Així no és exactament el mateix. Així no s'embruta el microones. Efectivament. Ah. És per ser més nets. No s'ha de, no de preocupar, no porta coses químiques ni tot això. Només porta una goteta d'aigua. bueno, pues això ja... Que quan s'escalfa no. l'aigua, explota. Rebenta. Clar. És a dir, li cobren 3 euros per posar-lo en una bossa. Ah, Val. No, no, sí, jo a mi la crispeta ja he dit abans que no m'agradava. I què val una bossa d'aquestes quan, quan entres al cinema que la gent va carregada de crispetes? Miri, jo no sóc de comprar crispetes al cinema perquè m'agobien bastant. A mi també. Però diria que el menú sí. que és la, la cosa de la, la paperina, de crispetes i la Coca-Cola aquella mega immensa, eh? sí. està pels 7 euros. déu nhi no? Oh, però li donen unes bosses de crispetes, que escolti, sí? amarga la pel·lícula tots els que té al davant i al <laughs> costat, sí, eh? Però fixi's que hi ha gent que diu que la, la vertadera, els, els diners que es fan amb, amb el cinema, mm. on més això? es fan, es fan amb les crispetes que no pas amb, amb el passi de la pel·lícula. Ah, clar, amb les crispetes i el que no són crispetes, pegadolces i el que sí, mm, vaig veure en un cinema... El que fa angúnia són els nachos aquells que venen en alguns llocs i que la... si et toca al costat... Sí. El tio que li agraden els nachos ja t'ha sí. donat la pel·li, eh? Sí, sí, sí, no, bueno... Ja, Ja, ja li dic. I, I vaig veure en un cinema que mm, venen les pipes pelades, perquè no tiris pel lloc no facis... a terra. Ah, per... jo em pensava que perquè no fessis sos... soroll. No, així sos tu. Home, més soroll que fa amb les crispetes. Sí, també és veritat. Ah, però, però així no, no tira pallofes no a terra i s'estudien de, de, de, de netejar. I vostè t'ha preguntat qui pela aquestes pipes? No ho sé, però que tenen un lloro que quan se'l van passar li fumen un calbot i pum, escup la pipa i pum. I dic jo, no, no ho sé. No ho sé qui les pela. No, és angoixant. Sí, jo no n'he menjat de pipes pelades. De moment no, perquè jo em vaig preguntar el mateix. Vaig pensar, això deu haver-hi algun xino que les deu fer amb la boca. Quic, no, home, no les fa amb la mà. Sí, perquè són més ràpids, eh? màquines, eh? Sí, són més ràpids. Clar. I clar, dius, una pipa de segona boca... Oh, no sé. Soc molt escrupulós, jo, amb aquestes coses. déu do Déu déu De totes maneres, tot això hauria d'estar prohibit, portar aquests menjars al cinema. Clar. Perquè estem tornant com l'època quan jo era petitó, que quan anava al cinema amb els meus pares s'enduien els entrepans, s'enduien la gasosa, la bota, i, la bota, i s'ho enduien tot, eh, uah, una disbalsa. Però llavors n'hi havia dues pel·lícules en la mateixa sessió... I, i jo recordo un cinema que entre, feien les dues, el divendres al, al, tarda, mm. feien les dues de la tarda, que era l'últim dia sí. que feien d'aquella setmana. I les dues del, Fe, que no, començaven? Feien les varietés, ah, caramba. que sortia el cantant aquell... Eh, atrotinat, la, la, la ballarina... He que no, triomfat. Sí, la ballarina aquella que dius, en fi, que li suaven els peus i suava tot, i tal, no sé, i llavors feien les dues de, de començament de setmana. setmana. I per la mateixa entrada hi ha quatre pel·lícules i varietés. Caram, caram. Entrava a les 4 de la tarda i sortia a les 2 de la matinada. Però llavors t'has de portar te el ressupó, perquè, clar, vull, sí. una sessió tan llarga... Sí, sí, ara et fan una sola pel·lícula i... I, I, i a sobre es la passen menjant exacte, crispetes exacte. i Coca-Cola. Avi, s'està fent gran, eh, vostè? No, és que ho soc. s'està fent gran. Ho ara, mira, mira si soc gran... comença a tenir més records del passat que del present... Sí, sí, sí. Sospiti, eh? Sospito. Sospito que fitxes, ja, ja li deia, li deia ja molt Ricardo... Dient, li era... falta dir, ai, el jovent... No, home, això encara no... cosa del cinema. Eh, no, no, no, no. A veure, jo en aquella època, després quan van deixar de... van prohibir que s'entressin coses al cinema, jo ho vaig agrair. I fins i tot hi ha alguns cinemes, ara no sé si encara funcionen, que el dimecres és el dia de l'espectador, mm -hmm. però de l'espectador que li agrada el cinema, i tenien completament prohibit entrar res i, i venia al comodor si feies allò tan típic de ara, ara amb aquest noi ara el mataran. Sí. ho fan molt. Guaita, has vist guaita, el que ha passat? Guaita, has vist, has vist. I que, diu, no em redir la pel·lícula, que tinc dos ulls i dues orelles, ah. i ja la veuré i l'escoltaré. Ah. Mira, li ha donat un cop sí. de puny. Sí. Diu, si ho hem vist tot, senyor. Doncs això, oh, està, tot això venia al que de faci el favor de callar, sisplau. Ah. I dius, home, això és veure cinema. Ah. Eh? No això, de, eh, vas a veure segons quines pel·lícules ah, entre aquell, amb, amb, amb, amb, aquells cubells, perquè són cubells. Mama, passa'm la Coca-Cola! Sí, però ja està. En fi, en fi. Bueno, què més tenim? Doncs tenim gelat. Tenim gelats. Gelat, també? Mira que el gelat sí. m'agrada molt, eh? Ai, ai, ai, ai. Va, pues seré condescendent i no li... Depèn del que hagi d'explicar, li tallo ara mateix la secció. <laughs> No, no talli res. Val, doncs ja bastant ha parlat del cinema que a mi que ja, i no l'he tallat. També té raó. Tot i que era la meva secció, li he deixat esplayar se També té eh? raó. Doncs li deixo aquests minutets perquè faci ho dels gelats, va. Ara parlem dels gelats, -hmm. Però també parlem, una cosa que havia quedat de dir del cinema és que fa molt de fred, al cinema. Sí. Igual que els gelats. Sobretot Clar. a l'estiu. Sí. Això no ho entenc, per què fa tant de fred als cinemes. Però bé, deixant aquesta cosa a banda, mm, els pregunto, vostès creuen que és necessari tenir un congelador per aconseguir un gelat? Si, si creiem necessari tenir un congelador per Home, Home sí. per conservar-lo potser sí, no? Home, pensin al Ferrer Adrià i pensin en aquesta gent que va més enllà. Home, Ui, aquesta gent tira nitrat de no sé què i fan... Ah, efectivament, s'ha equivocat, no és nitrat, és ah. nitrogen, Ai. nitrogen líquid. Mm. Però no explota el nitrogen? No. Ah, no? No, no. no vostè ho posa pel nitrogen i se li congela tot allò. Ei, sí, m'agafa sí, fred i tot. Ho han de posar un guà, eh? Ah, no va... No, no. Perquè està molt fred a temperatura ambient. Clar. Clar. Ah, clar, ja veu, ja veu. O sigui que té una, fa, una, una maquineta de nitrogen i pot fer gelats a l'instant. Sí, perquè a més és insípid i mm. és inert i la seva utilització no implica cap risc per la salut. Vol dir, tant... vol dir, vol dir, això està, està ben segura? I tant, i tant. Sí? No, no, si a la seva dona li porta alguna cosa feta amb nitrogen líquid, no es preocupi. No? Bueno, bueno. No us No sé. O sigui... Se mengi i calla. No, els gelats no m'agraden. Els gelats no m'agraden. Bueno, Bueno, a mi, a mi sí. avui, eh? O un no li agrada una altra cosa... Clar, ah, o... bueno, a, mi, a mi sí. No hi ha qui encerti aquí, eh? És que no. els gustos estan fets per tots. Exacte. No, sí. A la meva vida deia, els, per això s'han fet els colors, perquè hi hagi per tots els gustos. Exacte. Que maco. Que, que, que, ha quedat maco, ha maco. quedat això. Farà ser més doncs, acolorida. Doncs ara que m'has dit que era ancià, eh? I estem parlant no, de gelats... No he dit aquesta paraula. Bueno, m'has dit que m'he fet gran. Ja, molt bé. Que sí. m'he fet, que fet gran, que m'he fet vell. Doncs quan jo era marrec, als gelats passava un senyor amb un carretó mm. i amb una barra de gel i amb, amb unes ampolles, sap aquelles que tenien, amb les ampolles aquelles tan típiques que són de vidre que porten un suro i llavors la part de dalt porten un pitorret metàl·lic? Mm -hmm. Amb el diferents... no? El que portava la llet. Eh? No, no, no, no, no, un senyor que era el gelater Llavors tu paraves i deies, vull un gelat, i ell agafava un, un punxador d'allò de, de, de l'instinto bàsico i feia eh, catagasga. agafava el tros de gel i deia, de què vols, nen? de llimona, xiqui, xiqui, xiqui, te'l te, te feia groc. De, te de taronja, el... xiqui, xiqui, de menta. No hi havia res més que això, eh? Et donava el gust. Com ho feia? Com ho feia? Em tirava com un líquid oi? Sí, tirava un líquid amb unes ampolletes que portava. Clar. Era un colorant que donava gust. eh? I gust. tenia menta, maduixa, eh, taronja i llimona, ja està. Natural, 100%, eh, això? Sí, sí, tant, sí, sí. i tant. Bo, bo. Diu, avui de xocolata, diu, no n'hi ha rei. No n'hi ha. Home, Això ho fan avui, els hi posen una denúncia <laughs> bueno, sanitat. Bueno, bueno. Ara, però ha passat el temps, ja, sí, això sí. ja fa uns quants anys. Però no s'hi ha fixat que nosaltres, amb totes aquestes marranades, hem crescut sants i forts? I tant. Bueno, hem crescut. Sants i ah, forts? efectivament. <laughs> Sants no. Com que no? Perquè no estan sants. Agafa Però més malalties el jovent que nosaltres. Ara ho ha dit. El jovent. El jovent. Ara s'ha fet gran. Val, ja hi he dit. Sí, senyor. Agafa més malalties el jovent que ara. Bueno, ja, ja tenim una altra... Ja ho has aconseguit, eh? Bueno, bueno pues doncs ara sí que deixarem aquí la secció. <laughs> Eh? Deixem-ho eh, aquí, si Deixem... abans que la cosa prosperi. S'emboliqui. Sí, sí, sí, sí, abans que s'emboliqui la cosa una mica més. Ho deixem fins la setmana que ve. Eh? A veure si la setmana que ve portes alguna cosa que no em tregui les ganes de menjar, eh? perquè certes coses... A veure, jo quan veig un iogurt em miraré de llullull. Mm? <laughs> Eh? Quan Però la meva senyor es veig un iogurt... No li pot tenir por una cosa que és més petita que vostè. Tranquil, tranquil·litzi. Afronti sí. el iogurt amb ganes i amb valentia. Però quan vegi que la meva senyora s'està posant uns bitxos vius dintre la boca... però no es menja una vaca, que és un bitxo enorme. Sí, però és morta. <laughs> <laughs> Amb això sí que porta raó. Veu, el bitxo és viu. Perquè el dia que es mengi una vaca viva, patirem. Sí, sí, molt, molt Passarem patirem. malament, sí. Molt patirem, molt. En fi, eh, Sira, ens veiem la setmana vinent, eh, doncs més o menys a aquesta mateixa hora, com sempre fem cada setmana. Molt bé, fins la setmana que ve. Fins fins la setmana que ve. Moltes que gràcies, Sira. Adéu. I ara anem amb la música, amb la música d'un senyor que li agrada molt amb el meu estimat company, senyor Ricard Soler, mm -hmm. el senyor Joan Manel Serrat, i un tema que a mi Aviam, quin? sempre m'ha fet molta gràcia, en paus. Que ah. diu, els rics tenen més... Eh, tenen, tenen més pantalons. Tenen més sabates, però, però també tenen, tenen més peus. Més peus. En paus. Dum, dum, dum, dum, dum. guapos, feliços, massissos, nocturns, famosos, simpàtics, inútils i absurds. Destaquen, s'ensorren, es torren al sol, esquien, naveguen, s'ofeguen cor calaixos, però també més trastos. Tenen més vestits, però també van a més llocs. Tenen més amics, però també més falsos. I més seguretat, però també més por. Tenen més diners, però també més despeses Tenen més poder però també més mal de cap. Tenen més de tot però també més de perdre. Potser el món és seu però els tenim voltats. Tots sols, en parella i en estols la gent són moda, primícia i notícia per vents. Superen, se'n faixen, viatgen arreu, els mimen, se'ls rifen, a cavall i a peu. Tenen més standing, però també més vendes i més alluïts però també més amagat. Tenen més pecats, però també més penques. Tenen més camí, però també més plat. Tenen més amants, però també més banyes. Tenen més sabates, però també tenen dos peus. Tenen més cognoms, però també la palmen però això sí després d'haver viscut com Déu. Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Bé, senyors senyors, ja hem arribat. A... Miri, són les 19 i 49 del vespre. Continuem en directe mm -hmm. a l'estudi central de Premià del Ràdio, als 91.4 de la freqüència modulada. Aquest programa és en companyia i, com vostès saben, nosaltres sempre donem informació, a part de la dels nostres col·laboradors, donem informació mmm, sobre afers i sobre coses que passen a la vida. Per exemple, els hi vaig a fer un per exemple. Hi ha una petita costum a un poble que és Mijas, Màlaga, uh mhm. eh, -huh. en el que el dia de Sant Anton les noies fadrines, és dir, les solteres... El dia de Sant Anton és el dia dels burros, sí, el dia dels animals. Sí, senyor. Doncs se'n van cap a l'església de Mijas, eh, on mhm. està, uh -huh. el, diríem, l'esfinge del sant, sí. agafen pedres i tiren pedres als genitals, amb que, el sant? Amb el sant, que diu que és un costum perquè diu si l'encerta just el genital trobarà nòvio. Però que, què té el genital a fora? No, no, té el sant. I eh, clar, l'han d'encertar al mig, si ho poso, de l'hàbit de l'hàbit ah, aquell que porta. Que, que, que li, li dibuixen una diana o alguna cosa? No ho sé, no ho sé. Es veu que abans ho tiraven dintre de la iglesia mm. i el sant de dintre de la iglesia de fusta. I el, i el capellà els hi va dir, una, que m'esteu omplint l'altar de, de pedres. pedres. Ah. Dos, haig de repintar la fusta del sant. Clar. Diu, sortiu a fora que a la façana n'hi ha un de pedra uh mhm. -huh. i tireu-li amb el de pedra. I ara et tiren amb el de pedra. Hi ha una noia que diu que ho ha intentat tres vegades i que no... O sigui, cada any va... Que no encerta, va. I no, i no encerta. I no, es veu que la noia... Eh, I no encerta. Caram. Pobre, I Pobre, aquesta noia es, ve, es deu... Ha d'afinar la punteria. Sí, sí, sí, sí. Perquè, clar, si no... I, i, si, I la que encerta què fa el sant? Bueno, la que no encerta es diu Carolina Ruiz, i diu que l'any que ve hi torna. Bueno, que està la Carolina de practicar fins que... Ha de practicar, encertar-la. Eh? Però i la que encerta no... què fa, el nino? Ai, el... El, el, sant. Si quan encerta, què fa? Es mou? No ho salta, sé, o... no ho sé, no, no, no fa res. Diu, mira, l'he donat. Llavors ella se'n va cap a casa dient, ara trobaré nòvio. Ah. Llavors ja va com a, amb aquesta predisposició. Però és una mica perillosa, no? Perquè, aviam, si m'hi poso amb el cas del nòvio. Diu, si jo sé que, tinc, que, que haig de ser nòvio de la Carolina perquè li han encertat la pedra enmig dels genitals... Cuidao! Això mateix, Exacte. cuidao. Exacte. Escolti, què vol que li digui, eh? No, no sé, eh? Doncs també és una advertència. Sí, sí, sí. De dir, vigil, cuidao, porta't com diu bé, aquest, <laughs> cuidao, bé. lo que hace. Cuidao! Que jo amb una xina a la mà Bueno... Ah, una xina, una llamburda, perquè aquesta gent, sí, clar, quan s'hi posen... Sí. Depèn, ah, depèn del Diu, tamany. Clar. Et puc encertar Diu, però si t'enganxo que em fas el salt, agafo una llambor de cada banda Mare de Déu. i procuraré no agafar-me els dits. Clar. Eh? I farem xap, xap, xap, i ja està. No, no. Pobre, pobre Sant Anton, eh? eh. Que tot Sant, li Sant Anton, Sant Anton. Sant Anton, Sant Anton, que ah, acaba... Senyor. En fi, bé, en fi. Sap que el paral·lel de Barcelona tindrà un nou pla d'usos perquè promoure el teatre? Sí, va, vaig veure que hi havia un... Sí, que havien fet una plataforma. Sí, a través de, de, del, del moviment que n'hi ha per recuperar el, el molino. molino. molino. El molino, sí. el mític molino, perquè Veu? és que ha desaparegut tot en allà. Sí. Eh? Veu allò que deia, ja sé que la Cira diu que jo sóc vell, que sóc gran, mm. però veu, i he aconseguit veure un president dels Estats Units negre. Vaig aconseguir veure les ah. aspes del molino movent-se. Sí, senyor. Veu vostè, no tothom pot dir el mateix. No. Vaig aconseguir veure la Merche Mar actuant al Molino. Que la Merche Mare, mm, aviam, tampoc no diríem que estem parlant d'una mm, d'una cosa molt, o sigui, d'una persona molt, molt, molt, molt antiga. Home, la Mercè Mare ja té una edat, eh? Vull dir, li van jo... regalar un acordeon quan era petita i li van dir, jo... nena, tu faràs carrer amb l'acordeon. Jo diria que fins i, i tot dius... va conèixer el Johnson, que és una mica anterior, sí, no? Sí, sí, eh? sí. I el Madame Artur. I el Madame Artur, que també és més anterior. Sí, encara, bueno, o sigui... el Madame Artur ja ho vaig conèixer, que ja, pobre home, estava actuant i, bueno, deixi-ho estar, bueno. perquè va ser penós, perquè vostè sap que coneixíem un senyor que deia sobretot, nen, jo no vull acabar com ell, eh? <laughs> I a porta camí. A saber. Que, I porta camí, eh? <laughs> No sé. Què anava a dir? També mm, hi havia el Barcelona de Noche, hi havia l'Arnau... L'Arnau, sí. hi havia... Alemanya. Mm, com es deia aquest? El petit Arnau era? Que estava enfront, que, que actuaven diguéssim... La, la bodega gent... bohèmia. La bodega bohèmia. No, la bodega bohèmia està... Estava allà, el, el petit Apolo. El petit de el que, que actuaven els que ja no podien actuar a l'Apolo, perquè ja s'havien fet grans. I la, I la bodega bohèmia era al carrer Lancaster. Jo no la recordo. Que era, era allò que sí que actuaven ja la, la, la crem de la crem de lo dejado de... En fin, no, però, en fin. però, però, però n'hi havia públic, n'hi havia el seu... Sí, que se'n anaven en riure-se'n de les vedets aquestes ja grans que es pensaven que encara... Bueno, en fi, deixem estar. Doncs miri si hem arribat a veure coses. Sí, sí, I ara sí. potser tornem a veure el Molino en marxa. Ja, ja, ja toca, eh? El que passa l'han de reformar tot, eh? Sí, clar, perquè estava molt, molt deixat, eh? I tant deixat, escolti. Molt deixat. T'han deixat. Pensi que cada vegada que la vedet picava a terra, s'aixava aquella polseguera que els músics que estaven <laughs> en fossa estaven... tossien tots. Cop, cop, Aquests sortien de llesa a la dutxa, sí. perquè, pobrets meus. Sí, sí, sí, sí. Diu, d'on vens? Diu, de treballar al molino. Sí, sí, sí, bueno, deixi-ho estar, deixi estar. Sembla que hagis estat en una obra. Sí, exacte. I no de teatre. I no de teatre. <laughs> Ah, no teatre. Després hi havia aquells apartats a dalt que ja pujaven les, les ampolles ah. de cava. Ah, jo, jo era... jo era... En fi, els, els palcos, no? Els palcos, els palcos aquells, palcos aquells i amb aquell bon home que deia, eh, triomfau! <laughs> fent, fent, fent el mític Piper, l'Arnau... Home, per favor. Quins, quins, quins el temps, el Dioni. Doncs pues encara van fent bolos, eh? Sí. El Diomi, la Merche Mar i alguna d'aquelles vedets i tal, encara van fer... La Merche Mar s'ha pogut reciclar una mica, fa ràdio i fa cosetes. Sí, encara. sí, sí. Està bé, està bé. Sí, sí. És com la manya que hi ha eh, plegat. Bueno, en, en allà va estar una gran actriu, l'Amparo Moreno. Moreno. Sí, sí, sí. sí. Que dèiem, quilos. la vedet, la vedet deu 100 quilos. 100 I per quilos contracte no, no podia baixar-se dels 100 quilos, Clar. no es podia primar. Quines coses té la vida. Bé, eh, en fi. Ai, Després d'aquests moments de la nostàlgia, eh, que han sigut grossos sí. i... Ai, grossos, eh, ha quedat bé això. Bueno, és igual. Mm. Després d'aquests moments de la nostàlgia anem a parlar d'altres coses. A veure... Com mm, què? Els vaig explicar d'una història... Aviam, expliqui. D'una noia que es tenia que casar mm. a Las Vegas amb un noi que es deia Raymond Jackson. Home, amb el Jackson. El Raymond Jackson va dir, ens casarem xat a la setmana vinent, mm -hmm. i la noia tota il·lusionada es va comprar un vestit de noses, se'l va estar provant, se'l va estar tot a, tot a punt, i de sobte un dia arriba a casa i diu, Raymond, ja tinc el vestit, ja ho tinc tot. Raymond. Raymond. Raymond. Què hi és el Raymond. Què hi és el Raymond. I diu, Mare de Déu, si em falten 1.700 dòlars. Santa Petronila, si m'han robat l'ordinador. Un dia. Santa Quiterina, que m'han robat el telèfon mòbil. Ui, que no hi ha maleta i no hi ha la roba del Raimon. <laughs> Santa Rita, que se m'ha endut el collar de perles pel casori. I Santa no sé quantos que m'ho buidat la casa. Ai, Raimon, Raimon. On està el Raimon? El Raimon, a Hawaii i s'ha casat amb un altre. És, és el que té. <laughs> Las Vegas és el que té. És el que té. Més, o més, o menys. Més o menys, més Però això amb veu de dona, eh? Pues sí, clar. Amb veu de dona. Ara, que vigili el Raimon, perquè com aquesta noia tingui un germà, els cunyats són tremendos, eh? Ui, els cunyats són molt... Ben... I, el, i, un, I un cunyat empipat és, és com una ah, fera. un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Exacto, ah, Això, exacto, exacto. Va haver un follón que no sabemos ni dónde se ha metido. Bé, senyores ja, i senyors, digui'm, digui'm. Ja, ja té interna? perquè aviat per anar per Barcelona necessitarem enllumenar-nos. No, home, no, si diu que faran un, il·luminaran tots els, tots els carrers i sí, canviaran però, les però bombilles... Quan, i... quan? Perquè ara, ara se n'ha adonat de que no ens veiem. Jo, ja notava jo que quan passejava per, per allà dius, hosti, m'he topat amb un, clar, si no ens veiem... Bueno, això passa amb el seu carrer, que és un carrer de segona categoria, no, no, i que no. aquest no, no l'il·luminaran. Il·luminaran les coses... Per cert, ara que dius d'il·luminar, el camp aquell del Barça que tenia que fer el Norman Foster amb tot de llumetes com el pirulí aquell de les no, què ha passat amb aquell camp? Això, ara n'hi ha Guardiola. Deixis estar de camps i d'històries. Ara n'hi ha Guardiola. Però no tenia que fer ser un camp de, Camp Nou, igual, no. que s'il·luminava amb molts sí, colorets i ti, ti, ti. Aviam... que vostè tindria un barri tot il·luminat de colors. Sí, sí, sí. sí en, principi, en principi el que tinc és un barri a, eh, a, eh, acompanyat de pancartes dient que mm, no volen el, el canvi aquest d'estructura de, de, que volen fer. Ah, no, no volen el camp aquest d'en Foster? No volen, no, o sigui, aviam, el que no es vol és el canvi, diguéssim, estructural que volen fer traient el ministadi i, i fent pisos, vaja. Home, clar, volen, volen equipaments i tal. Clar, el del, lo del camp del Norman Foster pues, no pues pot ficar al veïnat. Quan, quan toquen l'himne, tot el camp, sí. xon, xon, xon, xon, xon, xon, llumet, I, i, I jo plantejo, aviam, eh, per què no hi ha un arquitecte que inventi un camp que Mm, gairebé tingui mm, aparcament per tots els cotxes. O sigui, que, que, que el mateix, en lloc de les llumanetes, que faci com, com sortides i que, i que els cotxes es puguin posar allà i que o càpiguen sigui, tots els veure, cotxes. I vostès imaginen un camp hmm. que té uns, uns, uns pilons hidràulics que fa cap amunt, posen Exacte. tots els cotxes, pilons hidràulics cap avall. un damunt de l'altre. Juguen, juguen el partit, s'acaba el partit, pilons cap amunt, surten tots els cotxes i baixa tot el camp, baixa, baixa, baixa, baixa i queda eh, a, surt una ra. rampa i queda a ra, a i una esplanadeta allà que té una placeta pels nens jugar durant tot el resto de la ho setmana. Veu, ho veu? Conya, si Aquest dia està flipat. No, no, no és, és qüestió d'imaginació. És, és qüestió de saber, eh? Clar. Ara, això ho dic jo i mira, ve un Norman Foster, els hi diu, i, i estaríem, fent un forat, estaríem fent un forat al Camp Nou. Ah, no. Clar, és que és, és el que té, és el que té. Podem parlar amb el Icosagui que igual, igual s'inventa alguna cosa semblant. Mm, Ligosaki, si s'inventés alguna cosa semblant, segurament que li vendria amb un senyor eh, que és alcalde de Palafolls. Està, està a, no, a Nova York. El està amb el, Carot, amb el Carot i amb el Pasqual Maragall. L'alcalde de Palafolls? Sí. I Va, aviam, està a Nova York. No vull dir que estiguin ah, junts. Ah, no, que, que ha coincidit, junts. ha coincidit que el Carot ha anat ah, allà ah, també, va, va. junt amb el Maragall. Va, va, va, va. No, no, no crec que hagi anat a la, a la, a la presa de possessió de, del president del, barrac, del, del barrac del Barack Obama sí. acabarem, acabarem com el parrac en vez d'un barrac parrac serà un parrac ja veurà vostè, acabarem ah, tots bueno. en parracs bé, senyores i senyors anem amb la música perquè després tenim una entrevista si no fallen les qüestions mm -hmm. anem amb la música d'un grup que es deia Temptations i un tema que a mi m'agrada molt que és la meva noia, My Girl. mm -hmm. Moments històrics. El general Custer. El general Custer va decidir anar a Little Bill Horn perquè va escoltar en el programa en companyia que els indis de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacta i el general Custer va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia, un programa gens rigorós. Bé, senyors, senyors, són les 20 hores 02. M'agrada aquest número, 2002. Maco. Les 8 Capicua. i 2 minuts de la tarda i continuem en directe a l'estudi central de Premià del Ràdio als 91.4 de la freqüència modulada. I ara anem a parlar, fetxis vostès com fem les coses, que anem a fer una volta i anem a parlar de cinema i de literatura. Mm -hmm. Tot barrejat. Tot barrejat. Tot encadellat. Mm -hmm. Queda bé això, aquesta paraula sí, encadellat, M'agrada la paraula Encadellat. I vostès diran, per què? Doncs perquè volem parlar amb un senyor que ha escrit un llibre que es diu El químico de los Lumière mm. i parla eh, una mica de com va començar el món de la fotografia, el món del cinema, eh, amb un personatge fictici i parla doncs, dels germans Lumière. Tot això eh, amb un llibre que té un fotimi de pàgines. Sí. No tinc, el tinc aquí el llibre. Eh? Sí. I que ha sigut pre el 12è Premi de novel·la Ciutat de Salamanca. El senyor és eh, Pedro García Martín. Buenas tardes. Eh, buenas tardes, buena tarde. Hola, buena, eh, no sé si lo he contado bien, esto de que es un libro que además eh, es un libro y es imagen. Sí, aúna los dos conceptos. Es una novela que, como acaba de indicar usted a sus oyentes, ganó un premio literario, el premio mm. Ciudad de Salamanca, pero a la hora de publicarla pensé que podía tener un complemento icónico ideal en un documental que versase sobre los orígenes del cine. Eh, de manera que en el mismo producto pues van mm, dos eh, vehículos expresivos, dos, vectores, uno literario y otro iconográfico. Mm. ¿Y las imágenes de este DVD que se junta con el libro, de dónde han salido? Eh, han salido de la colección de Josep María Queraltó, ustedes lo conocen bien, es un coleccionista leridano afincado en la ciudad de Condal, que mm. tiene cerca de 15.000 objetos relacionados con la historia eh, del cine y eh, con los espectáculos visuales que le antecedieron, linternas mágicas, eh, litofanías, etc. Mm. etcétera, ¿no? De manera que fue el contacto con el señor Geralto y sus colaboradores el que posibilitó el, el proyecto cinematográfico. En este DVD, yo no lo he visto, ¿eh? pero en este DVD sale la mítica película de los Lumière, La salida de los obreros de la fábrica no por una razón de derechos de autor. Vaya, vaya. Por, una razón. Además, no es una película, fueron tres. La primera película de la historia fue un remake. Los hermanos Lumière, en concreto Luis Lumière, mm. estuvo ensayando antes de dar a conocer el cinematógrafo mm. con lo que tenía más cerca. Y desde la Villa Lumière, que está en Montplaisir, en los alrededores de Lyon, lo primero que se veía era la fábrica de los obreros que hacían eh, placas fotográficas para la empresa. Entonces, esto es muy fácilmente deducible. Si contemplamos las tres, eh, las tres tomas, las tres películas, sí vemos que en la primera los obreros llevan un vestido de invierno, en la segunda uno de primavera y en la tercera de verano. Y se quedaron con la tercera. Eh, que les pareció mejor, ¿no? Les pareció mejor, sí, porque en la primera se cruzó un perro, en la segunda <laughs> una diligencia y la tercera es la que quedó la imagen más limpia, ¿no? Mm. Hay que pensar que estas cámaras se plantaban enfrente de eh, el objetivo de filmación y no podían moverse. Entonces eh, no podían prever esas eventualidades de personas que se cruzaban. Por cierto, que siempre eh, las, las personas filmadas eran conscientes de ello y acababan saludando. <laughs> Ah, claro, es, esto normal, ¿no? Es muy típico, ¿no? Esto de cuando te están filmando que la gente mira a la cámara y salude, como, como, si, tienes que, como si tuvieras que hacer algo. Eh, bueno, hay algunas de, las películas del catálogo Lumière graciosísimas. Por ejemplo, una en la que están recogiendo a unas espigadoras, como en el cuadro de Millet, las espigadoras, y en los primeros segundos todas miran al suelo las espigas. Cuando se han acercado a la cámara, todas están de frente. <laughs> se han olvidado de las espigas y solo miran a ese aparato que les está capturando el alma, ¿verdad? Eh, los, indios decían esto, que la fotografía les capturaba el alma y no querían que se hiciesen fotografías de ellos. Supongo que esta gente igual pensaba lo mismo. No solo los indios. Eh, en la explotación del cine se dieron pues bastantes reacciones contradictorias. Una de ellas se, eh, dio en pueblos perdidos de la Rusia profunda, mm. donde pensaron que era cuestión de brujería. Es más, eh, los eh, operadores Lumière tuvieron que refugiarse en comisaría porque la gente <laughs> quería lincharlos al pensar esto, que les habían capturado el, alma. Pero estoy recordando una anécdota de Julio Caro Baroja mm. que eh, comentaba lo mismo con cada elemento extraño que se introducía en el mundo rural. Por ejemplo, él, comenta que la primera vez que fueron espectáculos de feria, de barraca, mm. espectáculos visuales y gigantes y cabezudos a Echalar, al pueblo donde él residía, mm. una señora eh, corrió despavorida con los brazos abiertos hacia el caserío diciendo han bajado los demonios de la ciudad a la aldea. <laughs> bueno, esto a mí me recuerda la anécdota aquella de los principios de la televisión que habían ancianitas que se, se, vestían bien porque aquel señor no las podía ver en según qué ropa, el señor que salía por la televisión, y lo saludaban, buenas tardes. <laughs> También lo comentaban como anécdota, ¿no? Y, el, propio Julio Llamazares, el novelista y amigo, mm. en escenas de cine mudo, él comenta eh, la noche esa mágica en la que el hombre llegó a la luna y se siguió en las escasas televisiones en blanco y negro que había en todo en toda España, pues comenta que en su pueblo todos quedaron boquiabiertos, salvo la abuela, que sigue manteniendo que nunca se llegó a la luna. <laughs> que aquello era falso. aquello, no, es verdad, esto no es verdad. Aparte de la abuela, hay gente que también dice que aquello es falso, que es un truco cinematográfico. Hombre, hay un famoso documental, no sé si lo habéis visto, mm. si no, os, invito a, buscarlo, mm. eh, donde se sostiene esta teoría, eh, pero además con unos datos muy curiosos, porque las escenas en las que Nixon agradece a los héroes americanos, haber llegado a la ah. Luna, eh, las filmó Stanley Kubrick. Ah. Ah. Eh, Stanley Kubrick filmó dos discursos. Uno por si habían llegado y otro <laughs> por si el cohete había estallado en, en el camino. entonces en uno de Nixon acababa diciendo que eh, Mm, los pioneros norteamericanos habían hollado un espacio, era un gran paso para la humanidad, etcétera, etcétera, y en el otro decía que los héroes americanos habían dejado la vida en el intento de llegar. <laughs> Bueno, el caso es que en ese documental se demuestra que el operador cinematográfico desapareció en circunstancias extrañas, <laughs> hubo asesinatos no esclarecidos y lo que sí es cierto es que Stanley Kubrick pasó a vivir en Irlanda y jamás volvió a Estados Unidos. <laughs> Es más, Barry Lyndon mm. la rueda en Irlanda con su pensión inglesa norteamericana y le llevaron todos los extras, las, los eh, aparatos eh, cinematográficos que necesitó para no tener que salir de la isla cuando menos es sospechoso. Sí, <laughs> sí. al final tiene razón la abuela. al final tiene razón la abuela. Y los, que, no creen en esto. También hay la película que de Apolo 4, me parece que se llamaba, ¿no? Apolo 12. O Apolo, 12, no sé, sí. Que, simula también una... Capricornio... Sí, hay una película que, simula, que, no llegan. Bueno, que simulan en, un plató cinematográfico que han llegado y que luego van persiguiendo a todos los astronautas para irlos eliminando porque quieren contar la verdad. Exacto. Todo podía ser. El, cine tiene estas grandezas y supongo que Pedro García Martín entiende mucho de cine. Y de historia. y de historia. ¿No? Sí, eh, yo en realidad soy eh, profesor titular de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid. Llevo soy docente universitario desde los 24 años y al mismo tiempo he cultivado eh, la afición por el cine y he procurado aunar las dos materias de tal manera que siempre he impartido al margen de las asignaturas eh, regladas algún curso eh, para mm, perfeccionamiento de profesores de enseñanzas medias, o en este caso se lo estoy dando a, los futuros, a los licenciados que van a ser futuros profesores, en las que combino cine, literatura y música para entender la historia. El día, el día de la presentación, recuerdo que nos comentaste eh, el por qué mm, se utilizaba un piano cuando el cine era mudo. Mm, ¿Por qué no nos lo cuentas? Pues sí, el 28 de diciembre de de 1895, cuando se estrena eh, de cara al público el cinematógrafo en el Café Indio de París. Eh, los espectadores quedan boquiabiertos, funciona el boca a boca o el boca eh, oreja, como se dice ahora, y, empiezan a formarse grandes colas, pero la única queja de los espectadores ante aquello mágico que habían contemplado era que se escuchaba un ruido repetitivo, era el mecanismo de arrastre de, la máquina. De la máquina. Claro. Entonces fue el hermano mayor, Augusto Lumier, el que pensó, hay que taparlo de alguna manera. Eh, ya existía una persona que tapaba en parte el ruido, era el vocero que iba explicando las escenas. Micrófono eh, en mano, el micrófono de la época que era una especie de embudo, de embudito, para llegar a, eh, todos los espectadores, iba explicando las escenas. O sea que no habían los textos intercalados. No, no, todavía no eran se llaman películas de 45 segundos porque era lo que duraba la eh, longitud de, la película. Bueno, entonces pensó, vamos a colocar un pianista. Y hicieron pruebas en, primero en Lyon, cuando volvieron a París en enero a explotar el cinematógrafo, pues ya colocaron un pianista y esto tapaba perfectamente el sonido. Luego hay más variantes, ¿no? Por ejemplo, Gaumont, eh, cuando empieza a concurrir a, mm, eh, con su empresa cinematográfica, pues lo que coloca es un gramófono, pero detrás de la pantalla. E incluso a veces se, eh, actuaba una soprano o un barítono eh, en, vivo. y cantaba a capela, el caso era tapar ese, ese, ruido tan monótono del aparato. ahora que estabas hablando de esto, hay una curiosidad, y, aprovechando que tenemos un experto en cinema, te la voy a preguntar. ¿Se filmaba con manivela se filmaba a mano? Entonces, a la hora de reproducir, ¿también se reproducía, los reproductores iban a manivela? Eh, también. También. también. Se, se, enfocaba, lo que pasa es que la, la manivela eh, para captar la imagen era de un tamaño superior a la manivelilla que mm. se utilizaba para la, para la reproducción. Eh, esto mm, provocó un nazar que fue la técnica del escamoteo, mm. porque estaba rodando eh, Georges eh, la ópera de París. Mm. Se le cruzó eh, en ese momento un tranvía de la época, recibían un nombre inglés, <laughs> Tramway, y se le escapó la manivela. Entonces se enrolló la película y se dio cuenta de que podía parar la manivela y era como una moviola, que ah. podía parar la manivela. Entonces, cuando volvía otra vez al objetivo, podía cambiar a los personajes a los que estaba filmando. Así surgió el escamoteo, es decir, <laughs> empezó el montaje de, las películas en, ese nivel que estamos diciendo, con un cortometraje. Con lo cual los operadores tenían que tener un ritmo de mano siempre igual. Sí, son muy graciosas algunas de las primeras <laughs> películas porque eh, las que no son artísticas, las que están pensados para captar los espectáculos de la época, es la época en la que empieza el primer Tour de Francia, los rallies, mm. eh, el, primer torneo de tenis en Mónaco, en raíz aéreos, bueno, pues para captar estos acontecimientos ociosos, iban los operadores con la cámara y les tenían que asignar un policía. <laughs> Entonces todos aparecen dándole a la cámara con un policía al lado, que el policía mira más a qué es lo que están haciendo que a la seguridad del, aparato, ¿no? Entonces, eh, es gracioso por, lo que digo, en cualquier avenida, en, el hipódromo de Longchamp están grabando una carrera de caballos y hay toda una hilera de operadores dándole a la manivela secundados por el correspondiente guardia, que es como el ángel ah. de la guardia en este caso. O sea, cada, cada operador un policía. Un policía, sí. Claro porque cada uno era una empresa ah, claro. y, era un sujeto físico que necesitaba ser protegido, no tanto él como el aparato extraño que estaba manejando. <laughs> Eh, háblanos un poco del libro El químico de los Lumiers para que nuestros oyentes eh, puedan saber de qué se trata, qué van a encontrar en este libro. Sí, ahora descendemos al terreno de la, literatura. Sí. La obra contiene eh, pues tres planos argumentales. Uno es artístico, porque a través de personajes ficticios y personajes reales, hablo de una dialéctica, la dialéctica entre el cine y la pintura, un diálogo entre el cine que están haciendo y la pintura impresionista que le mm. antecede. Y en este sentido destacan pues dos sagas, la, de los Lumière y la de un maestro como Monet, mm. porque concurren en lo que es la revolución iconográfica de fin de siglo. En ese sentido hay un personaje ficticio, un operador, el químico de los Lumière, Jean Flandrin, mm. un operador que hace de puente entre unos y otros y va de vez en cuando desde Lyon hasta Giverny a preguntar a Monet pues sus dudas cromáticas. ¿no? El segundo plano es, amoroso. Hay una trama amorosa acerca de las relaciones matrimoniales o adúlteras mm. de la pareja protagonista, porque eh, el matrimonio burgués encarnaba los valores que eran el pilar de la sociedad en la época. Este matrimonio con una doble moral, ¿no? Mm. Eh, por un lado, pues la mujer tenía la función reproductora y el, el hombre pues eh, tenía sus queridas eh, tenía sus queridas <laughs> en función claro de la capacidad adquisitiva de cada uno ¿no? eran mm. las mismas las, las queridas de los artistas bohemios mm, que pintaban por ejemplo en Montparnasse a los que chantajeaban las prostitutas y las madres de las prostitutas <laughs> ¿eh? no, no era lo mismo eso mm. que el, el buen burgués asentado en París o en Lyon y, el, y la última plano y, eh, es una trama muy interesante porque es una trama policíaca. ¿Mm? Estamos en la antesala de la guerra mundial. Entonces los servicios secretos de todas las potencias espiaban en la ciudad cosmopolita que era París porque cualquier invento podía dar ventaja al enemigo. Este espionaje, este espionaje se daba eh, cotidianamente, pero se daba sobre todo en las exposiciones universales, donde cada potencia procuraba llevar el armamento más poderoso para disuadir al enemigo. Es una carrera tremenda entre Francia y Alemania, a la que se suman por un lado Rusia, por el otro lado Inglaterra. Cada uno trataba de demostrar eh, aquello con lo que podía vencer al enemigo. Se exponían eh, la creme de la creme de su armamento. Pero se guardaban algún arma secreta y esa es la que trataban de desvelar los servicios secretos. Y en ese sentido, el cine desde un principio se consideró como un invento, pues que podía ser, tenía, podía tener usos eh, científicos, mm. eh, comerciales, pero también propagandísticos. y de ahí que se diese ese espionaje. Mm. Aquí entra un, personaje siniestro, que es Edison. Mm. <laughs> Edison eh, es el afamado inventor que se convierte en prototipo del héroe del héroe americano en el plano de la ciencia, pero Edison contrata los servicios de la agencia Pinkerton, los que habían limpiado de forajidos la Unión Pacific, los de las películas del oeste, y agentes del Pinkerton se personan en Europa y están detrás de todos los inventos para informar rápidamente a Edison, pero a veces con revólver en mano, eh, para deshacerse de inventores y que fuese Edison, el que lo patentase. Eh, dicen que sí, que robó muchos inventos Edison. Yo no sé si es verdad. Bueno, hay un personaje que aparece en la novela y que fue real, que es Louis de Prince. ¿Mm? Este señor era un francés, un químico francés, que casa con una eh, con la hermana de un compañero de carrera que era inglés y por lo tanto forma una familia en la ciudad británica de Leeds, donde tenían ¿Mm? una industria de cobre amarillo. Bueno, este personaje es el que inventa el cine, porque ahora se han encontrado las primeras películas. <laughs> y este personaje, cuando va a patentar el invento a París, estoy mm. hablando de cinco años antes de que lo hagan los hermanos Lumière en Lyon, mm. cuando va a patentar el invento a París, desaparece en el trayecto férreo entre Dijon y París. <laughs> Nunca se encontró el cuerpo. Madre mía. Nunca los, los herederos, la mujer y los herederos han mantenido un pleito con el Estado francés y con Estados Unidos, porque ellos sospechan que fue Edison, eh, han mantenido un pleito durante décadas. Hay al respecto un documental interesante de, hecho por la cadena Arte. Mm. Eh, pero la verdad es que se barajaron montones de hipótesis e incluso se llegó a barajar una propaganda que manchase el nombre de este señor para ocultar que el invento que, había hecho. Entonces se dijo que había aprovechado el viaje para abandonar a la mujer, <laughs> eh, que, se fue a comprar tabaco, sí, que tenía un querido en París y que se, fugó con él eh, al otro mundo, al nuevo mundo, en fin. Eh, todo llegó hasta aparecer un cadáver que no era el suyo en las orillas del Sena, pero que en principio tenía los mismos rasgos hasta que la policía archivó el caso, aunque la familia ha seguido litigando y se sospechó que fue Edison el que trató de apropiarse de, la patente. ¿Y la, ¿Y la, familia ha sacado estas películas que hizo este señor? Estas películas se han encontrado ah, después de muchos años en Lis... Mm. en, la fábrica, en los restos de la fábrica. Eh, mm. los temas es muy curioso porque son los mismos que los de los Lumière. los obreros de la fábrica <laughs> de cobre, el <laughs> puente de Lis... Pero el personaje sí era importante en la época porque adquirió fama como fotógrafo, al punto que era el fotógrafo de la reina Victoria. Mm. Cuando se erige la, eh, esta columna de bronce de Trafalgar Square, eh, pues siempre que se hace el depósito de la primera piedra y demás, este acto oficial, pues se colocan algunos objetos de recuerdo. Entre ellos están las fotos que este señor hizo de la reina Victoria. Ajá. Hombre, no os digo que las vayáis a ver porque habría que quitar la columna. no, no. Ah, mejor dejemos la columna, ¿no? Pero nos fiamos de las fuentes historiográficas. Oye, una cosa, Pedro, los Lumière también empezaron con la fotografía, ¿no? Eran fotógrafos. Sí, los Lumière, siempre decimos, los Lumière, pues parece una pregunta de parvulario, los mm. inventores del cine. Sí, pero ah, tienen una trayectoria, es una saga familiar que inicia el padre Antoine, un bohemio, un vividor, que emigra en plena guerra franco-prusiana, estamos en 1871, desde Besançon, que estaba en la frontera y que podía ser invadida por los prusianos, emigra a Lyon. Y ahí abre un estudio fotográfico. Eh, fijaros en una cosa, él se llamaba a sí mismo retratista fotógrafo, porque no se había disociado la pintura de la fotografía. Entonces ah. era retratista fotógrafo. E inventa eh, era muy ingenioso. Mm, ya digo que era un, era un poquito borrachín, era un poquito juerguista, pero muy ingenioso. Inventó em, lo que hoy llamaríamos las fotos tamaño carne. Él las llamó fotografías japonesas por el <laughs> tamaño. Y eran 12 fotografías por un franco. Bueno, en eh, la época fue una revolución. Y luego tuvo otra estrategia comercial y era colocar en el estudio que actualmente es un banco, como casi todos los mm. edificios, el patrimonio acaba siempre en la misma manos, <laughs> pues, pues, es un banco que hace esquina a uno de los puentes eh, sobre, el Ródano. Bueno, pues eh, en el estudio de la calle de la Barre se le ocurrió colocar en las cristaleras fotos de los personajes más importantes de Lyon. Mm. Y eso fue un gran reclamo comercial porque los personajes importantes iban los domingos por la tarde a verse con los familiares y decir, mirad, yo soy el alcalde, yo soy el concejal. Y la gente iba a reírse de ellos. <laughs> Mira qué pinta, cómo ha salido el alcalde, mira qué, gesto tiene el concejal. El caso es que fue un gancho comercial importante. Bueno, pues tenía este estudio y Luis, eh, el hijo menor, con 16 años, descubre la fotografía instantánea. Hace pruebas y descubre la fotografía instantánea. Esto es una revolución, es lo que habían conseguido los impresionistas con la pintura. Mm. La fotografía instantánea hace que cambie de estudio, compre eh, terrenos a bajo precio en las afueras de la ciudad y monte una fábrica. Y esa fábrica se convierte en la principal productora del mundo mm. de placas secas. Placas secas en gelatino bromuro de plata, que eran los materiales químicos que permitían detener el movimiento. Esto les, da una fortuna eh, enorme para, para la época y una holgura que por un lado le permite al padre Antoine eh, multiplicar los viajes a París en pos de sus amigos. De sus aventuritas. los cabarets. estaba, entre sus amigos estaba un fotógrafo de primera línea como era Nadar. Mm. Bueno, pues eh, le permite, por un lado, llevar esta vida, le permite eh, construir muchísimos palacios, entre ellos uno en la Costa Azul. Es uno, ah. Estamos en la época del descubrimiento de la playa. Mm. Eh, la famosa película La llegada de un tren a la estación, en realidad es la llegada de un tren a la estación de La Ciudad. La Ciudad era una pequeña ciudad balnearia donde este señor se construyó un palacio con salida hacia la playa. Mm. Entonces no es ni Lyon ni París, no, es Un pueblecito. Es un pueblecito. Bueno, esa riqueza es lo que le permite a los hijos montar laboratorios donde están investigando y eh, ahí consiguen dar con el cinematógrafo. Pero no se conforman con eso, hay un paso más. Eh, una vez que han, intentado explotar el cinematógrafo, cinco mm. años después, cuando ya no pueden mantener el monopolio, han surgido otras empresas cinematográficas, ellos siguen investigando como hormiguitas para conseguir el color. Es lo que trato de reflejar en la novela, cómo el personaje ficticio mm. intenta eh, recabar información en Monet o en otros maestros del color, en Chevrel, por ejemplo, para conseguir ese color. Ya hemos conseguido la, fotografía en movimientos, el cine, ahora la queremos en color. Y consiguen dar con la foto en color que se llama autocromo y que comercializan a partir de 1907. La portada del libro que tenéis ahí no es un cuadro impresionista. Es una de las primeras fotos en color donde aparece toda la familia Lumière en una comida campestre, mm. pero tiene la textura de, un, cuadro, impresionista. la textura de un cuadro, sí. Y es muy curioso cómo consiguen dar con esto, porque el problema era el elemento conductor del color. ¿Y sabéis en qué elemento lo encontraron? En la patata. ¿En la patata? <laughs> La patata, <laughs> la fécula, es un excelente conductor de colores. Entonces desmenuzaban las patatas en pequeñas moléculas, en pequeñas unidades, les aplicaban los colores primarios, los complementarios, lo mezclaban y así conseguían las placas en color llamadas autocromos. Desde luego, eh, Pedro García, nos estás dando una lección de cine. Sí. Es interesantísimo. Eh, bueno, el químico de los Lumière de Pedro García Martín, eh, ha sido un placer escucharte y te emplazamos para otra ocasión poder seguir hablando de cine porque realmente eh, e, es, muy agradable sentirte. Muchas pues- gracias por estar con nosotros en Premia de Dal Radio. Pues gracias a vosotros, muchas gracias a los eh, oyentes y encantado de colaborar en otra ocasión. También me lo he pues- pasado muy bien. Pues te llamaremos, te llamaremos para hablar de esto del cine porque ya sabes que el tiempo en radio se nos echa encima y es muy interesante todo esto. De acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta otra. Dios. Y ahora nema la música de un señor, que es diu Juan Pardo y un tema al amanecer. de copas de un fin de semana y yo estaba de suerte. Tú me arrancaste del suelo y nos fuimos al cielo de amor más valiente. Por esos ojos de gato que ofrecen un trato que no te compromete. Se me dispara el deseo, te miro y te veo caliente a crecer. Al amanecer conocí tu cuerpo y tú el mío también. El mejor momento que me dio la vida lo sentí en tus brazos al amanecer. Y al amanecer matamos la luna y la hicimos nacer. Al amanecer cambiamos de dueños tú y yo a la vez. Pero es imposible explicar explicar con palabras Estils arquitectònics, Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família es va enganxar el programa en companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En companyia, un programa que distreu. Senyors, senyors, és un programa que distreu i, a més, els hi vaig dir una cosa, és un programa eh, valent, és un programa que té el que ha de tenir. És un programa... Arriscat. Arriscat, que és capaç de fer la crítica del programa des de dintre del programa. I per això tenim un home anava a dir un davanter amb aquestes coses, però no, no és cap capdavanter, simplement és un home, un home que ens fa aquesta crítica del programa des de dintre del programa. És el senyor incorruptible, el senyor Monegal. Bona tarda. Bé, amics, com esteu? Bona tarda. Bona tarda. Sento un soroll com d'onades. Què és que està al mar? Deu estar al lavabo. Bé, no, estic a la ciutat, eh? Estic al vell mig de la ciutat, eh? Hi ha oh, sí. l'autobús aquí parat. Ah. Eh? són aquestes coses de la rotomàquia urbanita, eh? Sí. Mm. Hi autobusos, contaminació, eh? sí. eh? contaminació no radiofònica, que és la vostra, sinó contaminació Moltes de fosques i gasos. Eh? Una cosa és que faci crítica, l'altra que ens insulti, eh? Bé, no insultat, eh? No insultat, jo sàpiga, eh, amics? Uh, diu que estem fent contaminació. Bé, mm. són uns grans contaminadors, amics meus, eh? Audiència, oh. vosaltres que m'escolteu, ja, ja sabeu de què parlo, eh? Home, eh, contaminació, de, de, de, la del senyor Saura, que diu que ens fa anar a menys de 80 perquè els nens no agafin asma. Aquest Saura, personatge pintoresc, eh, que havia També. jugat amb el València, m'assembla. sembla, amb el Barça, no? Saura, o amb el Madrid, no sé amb, amb el Barça. Amb el Barça. No. Amb el Barça va jugar en Saura. De juvenil, sí. Va començar ah, allà. M'assembla sembla que hi havia un central que havia jugat amb el València. Ah, no, es deia Saures, em sembla. Sí, bé, no sí, sé, és no igual. Sé. El futbol no és el seu, eh? No. Per aquestes coses de futbol deixis aconsellar pel senyor Garigot, que no en sap més que vostè. Eh? Ah, sí, personatge no? pintoresc també, eh, el senyor Garigot ara sí, sí. que m'escolta sí, deu estar trist. vostè fent amics també deu estar trist perquè últimament el Badalona només empata és cert, és cert, últimament està amb antidepressius eh? sí, i el sí. que li queda, m'assembla, eh? perquè el Badalona està pitjor que el Premià de Dalt, eh, jo... meus. Sí. Bueno, el Premià de Dalt està molt va bé. va fent, ah. el Premià de Dalt va fent. Jo li recomanaria al senyor Garigot que en el seu blog té un, un rellotge que està comptant el que li falta per pujar, gairebé com eliminar-lo, el rellotge. Eh? Si vostè el veu, comenti-li. Eh? Ah, està, està fet, això, eh, amics? Bé, bé, bé. Veig que també s'ha tornat doncs, al Badalona, vostè. Avui, amics, he volgut centrar eh, tot el que és la, la meva secció eh? Hmm. d'altra banda, la millor del programa. Eh? Sí. Des d'aquí, una vegada més, em postulo, eh, la senyora directora, sí. per ocupar aquesta fa, franja horària. Fa un momentet estava aquí eh? la senyora directora. Miri, hagués entrat 5 minutets abans i, i, i, i l'hagués escoltat, la senyora directora. Ah, si entrevisten a la directora, eh? No, no, no, no perdoni, no, que ha vingut aquí per qüestions de feina. Ah, Ens ha vingut ah, a saludar. Molt bé, molt bé. Doncs bé, us deia, amics, eh, que avui ho vull centrar eh, en el tema col·laboradors. Fixeu-vos aquesta gent eh, que sempre està buscant coses, com sempre, sexuals, eh, friquisme, coses desagradables... No em digui eh, friquis amb els col·laboradors. Bé, fixem-nos ara, eh, fixem-nos, amics meus, anem a centrar el nostre punt d'atenció, el nostre focus, eh, en el tipus, amb el target, eh, de personatges pintorescos que entrevisten. La, la setmana passada vam tenir un personatge eh, d'aquests, eh, podríem dir, singulars. Eh, un home doncs, que va, ser, va tenir un moment de glòria en el seu moment, eh, que ara fa temps eh, que ja no se sent parlar, perquè l'home, ja també té una edat, però aquesta gent va frugar, si el van a buscar, el va trobar i el va entrevistar. Estem parlant del mític personatge Bernardo, eh, el mític mm. guitarrista de la Soneta. I eh, Rapsoda, i Rapsoda, eh? Personatge que ja va treure en el seu moment fa molts anys l'Alfons Arús, <laughs> eh, que després es va inspirar el personatge de Palomino. Mm, eh, doncs L'Oriol doncs Grau. Això mateix. Doncs aquesta gent el va retrobar. <laughs> Eh, fixeu-vos quin nivell, o sigui, fixeu-vos com estava aquest home ja, que fins i tot o sigui, estava, està més cap allà que cap aquí, però aquesta gent, en Ricardo i la Uelo, van insistir i el van entrevistar. Fixeu-vos com estava, que quan el van, el van començar a entrevistar, li van dir, hola Bernardo, què tal, com ho va todo? I aquesta va ser la seva resposta, endavant! Ya han derribado los chiringuitos, no comeremos los maules, ya no, no comeremos los maulitos, se va muriendo lo tradicional, ya se ha quedado ronca la ovejita. Oh. Una bona entrada, senyor Monegal. Sí, amics, eh, si alguns de vosaltres també us pregunten com esteu i de cop i volta us foteu a cantar, demaneu ajuda, amics meus. Però era una cançó mítica, jo tengo una ovejita... Sí, però estem parlant de la coherència, eh, amics meus, la coherència eh, entre la pregunta i la resposta. Eh? Doncs ja veieu, amics, tiren de personatges eh, del friquisme més, més pur i dur, del friquisme més autèntic, eh, per omplir, com dèiem abans, contaminació radiofònica, eh? eh? Miri, en el blog del programa hi ha gent que deixa comentaris dient no em pensava jo que el Bernardo encara vivís. <laughs> Carai, aquest senyor i tal. Ha sigut una sí, retroballa. Eh, això, aquell, aquell que cantava també, lo de les ovejitas, me gusten les ovejitas, ai, ai, ai, me gusten, no, ah, no sé com feia. Mi ovejita veritat... lucera és una altra cosa, eh? Sí. Bueno, és igual, deixi, deixi, deixi. Sí, sí, sí, bé, doncs, aquest és el nivell, amics, eh? aquest és el nivell Rescatem eh, personatges... Rescatem personatges, simplement, de tant en tant? El tenim a vostè, que també és, és dir, un personatge anacrònic completament? personatges pintorescos, en qualsevol sí. cas. Ell va el seu, ell va el seu, l'atropellaran i tot, enmig del carrer. Això mateix. sí, sí, eh, Fixeu-vos com està la crisi, uns meus aquests temps de crisi, de dificultat que estem passant, mm. eh, que fins i tot els col·laboradors eh, d'un programa com aquest que es diu En, en solitud, en companyia... En companyia, en, en companyia. companyia mm. eh, doncs que fins i tot eh, fan números, fan la rosca eh, en, el, en el jefe, en aquest cas, en el Requesens i en el Ricardo, eh, per perseguir, perseguir en antena. Si no, fixeu-vos, eh, amics meus, el que fa fer la setmana passada aquesta científica de, de, de butxaca, que és la Xira Robles. Robles, sí. Eh, que fa coses aparentment científiques, però que en són coses molt senzilles. No, força eh? interessants. Són molt interessants. Bueno. Què passa? Sí, Vostè no les escolta, però són interessants. Són interessants en qualsevol cas per la canalla, eh? però aquí homes curtits com vosaltres, eh? que, que doneu canxa a aquest tipus de gent, doncs eh, diu molt del vostre nivell. A veure, eh? Mm, jo doncs penso... Fixeu-vos si... Eh, sí, sí, val, sí, val, sí, Sí, sí, segueixi, endavant, segueixi endavant. la seva secció, no diré, no diré doncs- res més. Doncs fixeu-vos eh, com està la crisi, com està, que, que com es nota que no hi ha feina, eh, que fixeu-vos el paper que feia la setmana passada eh, la Xira Robles en el iaio. Endavant! Avui ha estat final, la Sí, sí, sí. Has començat l'any aixecant el llistó. Amb energia. Amb energia, que es mantingui així fins al final de temporada. Molt bé. No és una amenaça, eh? No, no. És una va. recomanació. Sembla sí. que no hi ha res més maco que recomanar ja, ja amb els col·laboradors que facin ja la feina ben feta. Ja heu vist que l'Àvila és una amenaça, encara que ell digui que no és una amenaça, i la Xira no diu res, no fa bota, diu, ah, vale, no passa res no, eh? a veure, si, és una recomanació... Aguanta, és donar ànims perquè facin la feina ben feta. Aguanta l'estampida i l'amenaça mafiosa de l'Auiaio eh? i ell es queda com si res, eh? aquí aguantant, eh? com si per, per, per, per, per cobrar els 2.000 o 3.000 euros que deu cobrar perquè més no deu cobrar. Això, ja, això no, ho té mal interpretat, eh, senyor Monyegas. No, no dona per més el pressupost, eh? però en qualsevol cas, eh, ho aguanta tot, aguanta l'amenaça, que, que, que fixeu-vos que l'avi diu, no és una amenaça, és una recomanació. Clar, ah, és, és com la seva secció, que vull que la tingui el llistó ben alt, que, que escolti'm, que ho faci bé, eh? Sí, eh? aquest diàleg eh, que podia ser extret perfectament d'una pel·lícula del Padrino, eh, amics meus. A lo millor el Guardiola fa el mateix amb els seus jugadors i miri com juguen. Mm no és una amenaça, hermano, és una sola recomendació. Eh? Exacte. Això et diu això, aquell, aquell el Marlon Brando amb aquest tot a veu i t'acollones, eh, amics meus. Ah, vol que li digui, senyor Monegal, si no em fa bé la secció... Bé, no és una amenaça, eh? però vigili. Què, se m'ha acollonit o què? Se m'ha quedat blanc. Sí, <laughs> Eh? la seva. Ja, ja veieu, eh? Ja veieu. Amenaça, la xira, no té respectes cap a les dones, tampoc té respecte cap a la gent gran com jo. Eh? <laughs> Ara, ara, ara, ara diu que és gran? Sense escrúpols. Eh? És un sense escrúpols que tant li fot una dona com un vell Eh? Vés a Qualsevol. que fer, vés a saber el que li deu fer al Ricardo. Eh? Ui, estan preparant el si jo li expliqués... Eh, doncs, un dia parlarem, Ricardo, tu i jo. Eh? Sí. I desmascarem, I desmascarem aquest llop amb pell però, de xai. Que però és que, que tens, jo, eh? el que jo li pugui dir, vostè sempre ho deixa anar per antena i no m'interessa massa. Ui, el tècnic, ah. perquè no sap com... Bueno, Ui, el, el tècnic. Bueno, amb el tècnic. Uf. Ah, uf. Ah, el tècnic. Eh, un dia li dedicarem també un espai amb ell. Eh? També, eh? No? Sí, home, un a mi, espai en exclusiva. A mi m'ha comentat que li he dit vull que els talls entrin bé si no tindrem problemes. O sigui, que vostè ah. és el ah. primer que amenaça, eh? Sí, amics, aquí estan dient talls, eh? ja estan parlant de degressions, de lesions. <laughs> Eh? eh? Vostè diu ítems. Sí, això no és cap amenaça, eh, Requesens. No, no, un ítem no. és un tema. Ja, un ja. tall és una cosa que causa una morraixa i causa la mort. Depèn. Mare de Déu, mare de Déu. Sembla mentida que sigui professional del mitjà, vostè digui aquestes coses. Bé, amics, qui falta aquí? Ah, falta el gran Cutremant, amics meus. Eh? Gran personatge. Aquest home que deu estar també eh, enfonsat en la misèria amb el seu espanyol. Eh? <laughs> està a punt de baixar a segona divisió eh, l'home ja no sap ni què fotre's per, per pujar la moral. I si no, fixeu-vos, eh, l'altre dia, fent apologia del menjar natural i menjar sa, eh, estava veient un partit de l'Espanyola, no sé quin és, perquè jo l'Espanyola a mi no, no m'importa gens. Un eh, partit, un partit de, de Copa contra el Poli Ejido. Això mateix, eh, un partit de Champions League, no? Sí. Gairebé es podria qualificar. Amb el, amb el Bayern Colegido. Imagineu-vos, normalment la gent que veu futbol pues, doncs, ho fa menjar o amb una copa de vi, eh, o una, una cosa així més, més natural. Doncs eh. el Cotremant va fer honor al seu nom, eh, i fixeu-vos eh, menjava una, una, una bossa de ganxitos, que al principi del, del tall escoltareu com, com remena la bossa de ganxitos, <laughs> i eh, fixeu-vos de què estaven, eh, de què estaven composats aquests elements. Endavant! No, no. Són torcitos de maïs. Molt bé. No em llegeixi la composició perquè jo haig de sopar. Ah, sí, hombre, <laughs> no. que no té el dret a saber-lo. M'estic alimentant a base de sèmola de maït, grasa vegetal, aromas aromatitzantes, potenciador del sabor, suero lácteo, lactosa, sal, acidurante E270, E327, colorante E110, E102 y puede contener trazas de trigo. Doncs encara viu, eh? És el que anava a dir. L'heu focalitzat aquesta setmana? Sí, senyor. Bueno, de ah, moment, el, avui, avui no, no contesta el telèfon. Avui no, precisament. Avui no contesta el telèfon. Ara ho tornarem a intentar, perquè avui no ha contestat. Bé, amics, eh, ara ja aquí teniu el motiu, eh? Un home que es fot a l'estómac tot això, eh, d'opurantes, eh, siento no sé què... Bé, mm. aquest, home, aquest home ja deu haver traspassat, ja, amics meus. Home, jo vaig parlar amb ell dimarts, em sembla que va ser. No, di... avui som dimecres, dilluns vaig parlar sí, amb ell. Comença per estar, comença per estar groc, engrugueix la pell, és que tens no sé què a l'estómac, acabes traient també no sé què, mm. eh? i acabes allò amb la vista torçada i no, el cor paralitzat, amics meus. No, home, no, que hi ha molta gent que menja ganxitos d'aquests. Vostè sí, no menja ganxitos? Eren ganxitos d'una marca molt sospitosa, no? Sí, això molt... sí. vostè amb el eh? seu lloro no li dona? en el doncs papito? Doncs en lloc, en, en lloc de, eh, de fomentar el menjar sa, el menjar natural, eh, com unes bones llenties, un xoriço, una cansalada... Ah, eh, perquè... Això bona... colesterol, eh? Molt colesterol, una, això, eh? O una bona amanida amb foie i formatge de cabra Vinga. fort. Eh? Hola. Doncs no, aquí fomentant els ganxitos. Vostè ja es eh? mira la pressió, senyor Monegal? Quina pressió? La pressió arterial. Bé, amics, no sé el que és això. Sembla mentir una persona tan culta com vostè no sàpiga el que és la pressió arterial. No, eh? amics, Miri, a, a, ja li direm al Grum que li passi aquest tall, de que el senyor Monegal és, és un inculte que no sap el que és la, la pressió arterial. Jo a veure si té nassos de comentar la setmana que ve. Jo sé que el que és la pressió de treballar, amics meus, eh, d'aguantar un programa, de criticar, d'aguantar, per exemple, dos personatges aquests, les embestides constants, que setmana rere setmana, i jo aquí el pe del canyon, eh, aguantant... Com el pet del canyon. Endavant. Però si ho gaudeix tot això, vostè. Eh, no sí, jo disfruto amb la crítica, eh, ah, em clar, sento clar. com el capital del vaixell navegant amb la tempesta, eh, i esquivant onades i salvant el vaixell a foc, eh, amics meus... Com, és com deia avui un parlamentari, diu, vostè és una persona trampada. Ah, això mateix. Eh? eh? Molt. I, I on va, al mig del carrer, que se'n va veure l'Espanyol? no, meus, estic aquí de rebaixes. Eh? A veure, i llavors a mi per què em diu eh, l'hora que vol entrar si després el pillo al mig del carrer? I mig per saber-ho, no? Perquè no m'enganxi en un covador, eh? Perquè em podem provant uns pantalons, eh? Si ja, ja has de sortir al carrer a fer la secció amb calçotets, queda molt lleig, amics meus. Clar, clar, I vostè deu consumir talla gran, no? XXL. XXL, talles gigantes. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Jo em pensava que els pantalons li feien a mida, eh, senyor Monegal? temps meus, a vosaltres sí que us faig el mira cada setmana. Sí, eh? això sí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Doncs ho haurem de deixar-ho aquí, perquè d'aquí un momentet vindrà el senyor Cristian, esperem, per fer les seves notícies d'aquí de, de Premià de Dalt Ràdio. I ja, mm? sabeu, ja sabeu que això és un 50%, eh? Una setmana bé i l'altra no. És com una, com, una, com una loteria, això, del Cristian Peralta. Eh? Home, si no ve el Cristian Peralta, vostè tindrà tema per la setmana que ve. Phoenix o ja mm. seria molt repetitiu ja, eh? Sí, sí, sí. Després eh, la Sida també avui ha parlat d'unes coses molt interessants que ja les escoltarà. Mm? Molt bé, doncs. Mm, o sigui, té tema, per la setmana que ve té tema. Quasi, quasi podria fer una secció de mitja hora. A vosaltres sempre hi ha tema, eh, amics? Sí, sí. Li posem fàcil. Clar. Ah, això mateix, eh? Així se les posaven a Carlos Quinto. <laughs> Eh? Sí. En fi, el, el deixem que s'emprovi aquests pantalons perquè necessitarà les dues mans per pujar-se'ls i, si i si sembla bé la setmana que ve eh, tornem a comptar amb vostè i la seva llengua viperina perquè ens, ens posi a brou, o sigui, caldo. Sempre, sempre que m'aboneu la mensualitat, aquí estaré, aquí em trobareu, amic meus. Uh, eh, em sembla que anem amb la música perquè no ho sento gaire bé, eh? <laughs> Bé, doncs, ens veiem la setmana que ve, eh? Doncs ens veiem la setmana, setmana que ve. Que ve. Ja Molt bé. Suecs, eh? Ja fan els suecs, taxis, sí, sí. Eh? Com si fóssim d'Ikea, nosaltres. Yes, yes. Sí, com, com si fóssim d'Ikea. Anem amb la música d'un senyor que es diu Percy Slade, sentat en el muelle de la bahia. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away. Girl, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide. Georgia, headed for the fiscal bit. I had nothing to live for. Look like nothing's gonna come my way. So I'm just sitting on the dock of the bed, watching the tide. Monuments arqueològics. Arnau Puigventós. Arnau Puigventós, cargolaire i egiptòleg aficionat. Durant tres mesos va estar visitant el Museu Egipci. Després d'aquest temps, va sortir la conclusió que el cicle menstrual del cargol estava directament lligat a la conservació de les mòmies. La única entrevista de la seva vida li van fer en el programa En companyia. En companyia, un programa que fila prim. Bé, senyors i senyors, i ens queden 10 minutets per arribar a les 9 del vespre i eh, avui el senyor Cristian Peralta no ha vingut físicament mm -hmm. eh, perquè a l'home se'ns han anat al Petit rebost per fer-nos una gràcia. Allò dius, va, eh, vaig un, al Petit rebost, ha anat a la plaça Vendra número 4 Argentona a comprar-nos quatre cosetes, quatre tonteries, eh, això un... Un pica-pica. Un pica-pica, i perquè l'home volia fer la gràcia pica -pica i tal. Pica-pica de qualitat, eh? De qualitat. Ah. O sigui, l'home se'n va, a, eh, ha anat a Argentona, a la plaça Vendra 4, al Petit rebost, a comprar comprat, llavors de tornada cap aquí, diu, espera, perquè això ens surti bé, ves que no vagi a comprar un dècim de loteria i va l'home, se'n m'empara a la Rambla Santana bueno, número 2 de Premià de Dalt a comprar un dècim perquè li toqui. Clar. Mira si és bona persona. Sí que Què passa? Persona, que entre que pitos i flautes... Ho ha fet tot. Eh, ho, ha fet tot, però no ha arribat aquí. Per tant, diu, què fem? Fem la secció per telèfon. Clar. Ah, exactament. Molt bona tarda, senyors. Molt bona tarda, senyor bona Cristian. Tarda. Molt eh? bona tarda, Premià de l'Ali i companyia. Exacte. I Rodalies. Ah, exactament, Rodalia seria. Rodalia, doncs, sí. he estat al Petit Rebost, he estat a l'Argentona i he mm. estat a, a Premià de Dalt. A Molt part, bé ara mateix mm, no estic aquí, eh, mateix, a Premià, ni, ni, ni estic a Catalunya, estic a, estic a Washington, D.C. Ah, sí, és, amb l'Obama. Amb l'Obama no l'he deixat, l'he deixat que se'n vagi a dormir després de dinar, eh, hem estat dinant plegats. Ah, molt bé. I, en fi, porto notícies no. si volen, eh, sí, però... Sí, sí, no, no em faci, no em faci l'acudit que m'ha obert el programa el senyor Ricard Soler dient que ahir va ser un no. dia negre. Eh? Va ser un, sí, no, va ser, però no del tot, eh? Va ser un dia, un dia negre. Jo sempre m'he preguntat, mirava les imatges des de darrere de l'Obama, que estava jo, i mm. veia aquell, aquell mena, aquella mena d'escuradents de, de que hi ha al final del passadís, mm. del parc, i em pregunto encara que per què, eh? perquè a la, Diagonal n'hi havia un abans també, sí, sí. i mai no sabut per què, però vaja. Bé, eh, són coses, són coses aquelles que posen la gent. Sí, ho feien els egipcis. Sí. Temps enrere. Sí, posaven, sí sí, fent sí, serveis sí. curadents als egipcis. Doncs. Posaven sí. pirulins d'aquests. Clar, dius, i el de la Diagonal és el, eh, la plaça 5 d'Oros, perquè tenia quatre rodanxes i el pirulí al mig. I el pirulí del mig. Eh? Ah, Ah, molt bé. molt bé. Doncs fet, fet aquest apunt històric, si sembla, la, els explico la història. Uh, si, si volen, comencem pels esports, com sempre. Endavant. Comencem pels esports, vinga. Doncs estem a la jornada 17, i què va fer el primer Nadal aquesta setmana? Mm. Doncs sí. va empatar. Ai, Vam ai. empatar a dos contra, atenció, contra el Lliçà Munt. A més a més, ho vam fer a casa. Malament. Vam empatar 2 a 2. Però això és la jornada 17. Mm? Hm? Clar. A la jornada 16, senyor Soler, sí. no sé si sap vostè contra qui vam jugar. Suposo que contra el Júpiter. Contra el Júpiter, contra qui és la samarreta sí, desgastada. descolorida, sí. sí. Ah, exactament. Sí. Victòria, victòria, òbviament, del primer de Dalt, a bueno. domicili. Va, sí. va, 1 a 2, eh? Vam guanyar, contractat amb el Júpiter. Bueno, I, tant, I tant que es queixava el senyor Monigal, que deia que el Badalona, no sé què, que sí. pitjor va premiar de dalt. No, doncs però... això li passarem. Oh, eh? senyor Monigal. Perquè no... aquest tall segur que no, no, no, no, no l'escoltarà. No fa, no, però... fa com... Vost... Vostès saben que de ciutats perifèriques no, no en parlem, eh? aquí per mi a Dalt. No, clar. Ja. clar. Però ell sí que parla que diu pitjor va al premi a Dalt. Sí. Ah, doncs miri, no, perquè doncs prengui. No, doncs no, s'equivoca el senyor, el senyor Monigal, Monegal, Monigal. Com, com, Monegal. Sí. perquè, atenció, el Premi de Dalt, saben vostès, és líder, ho parlàvem abans d'acabar amb el senyor Baliarda, mm. sí. l'alcalde sí, de Premi sí, de Dalt, sí, sí, sí. I no només era líder a, a, aleshores, sinó que després de les vacances, que vostès en fan moltes, pel qual que cobren... Ja eh? som. Sí, ja, sí, ja som. sí, exactament. Doncs ja uh, per mi encara és més líder. Punt. Vostè va dit d'una encarnassa ah. amb el Monegal punts, el primer de dalt, sí. 17 punts, 17 partits, perdó, 8 guanyats, un empatat i 6 perduts, val? Sí. La situació, 44 punts a favor del Premià de Dalt, el segon és el Lloreda, amb dos partits menys, 33 punts, 11 punts de diferència. M'està dient que pujarà el Premià de Dalt? Li estic dient que al senyor Baliarda li tocarà posar la moqueta, segurament, a l'Ajuntament, yeah. <laughs> per rebre els jugadors del Premià de Dalt. Mm? Bé, bé, bé, bé ja, li, ja entrevistarem el, els jugadors, el José Ángel Salido, etc uh -huh. etc. Sí, etcètera. però no ho farem per telèfon, estarà vostè aquí, no? Jo, procuraré, si torna a Washington, sí. Eh? Val, molt bé. Tot, de, tot depèn de l'Obama si ho ofereix finalment el tema de comunicació o, o no. És dir, malgrat això, vostè, ni encara que tingui que fer la seva secció per telèfon, des de Washington la farà igual. Però la farem accent anglès, eh, però... Mm, bueno, pues doncs fàcil, mentre no me'l faci eh, el model Aznar de «Estamos trabajando en ello», <laughs> ja farem, eh? Molt bé, no abandonarem el català i parlem de primera dada. Parlem d'altres aspectes, si, si el sembla. Sí, sí, parli, parli, per Endavant. això és la seva secció, per fer les notícies. Sí, és que per mi és estrany. Està aquí Washington, el, el, eh, una mica el poll d'aigua aquest que tenim pel, pel, entremig de nosaltres, mm -hmm. com poden sentir també passen motos per aquí prop, sí. però vaja, a la biblioteca Jaume Peric, d'aquí costat de la ràdio on estan vostès, per mi sí. està molt lluny ara, sí. doncs eh, ha arrencat el passaport de lector, les meves lectures eh, els explico, és un concurs de superlectors de la biblioteca Jaume Peric. Mm. Després us explicaré una altra notícia. És una campanya que ja es feia altres anys, sí. eh, acaba de passar la, la moto de George Bush, eh? <laughs> eh això que sentien de fons. Sí. Sí, Doncs fins al 18 d'abril els nens eh, i nenes entre 5 i 13 anys poden participar en aquesta activitat plenament consolidada a la biblioteca Jaume Peric, ho sabem tots, eh? Mm -hmm. En fi, total, que ja va per gomets, això. Mm? els que més llegeixen tenen un gomet, els, que, els segons que més llegeixen tenen un altre gomet i els tercers un altre gomet. Mm-hmm. Mm -hmm. Va en funció de gomet, sí. Aquesta que sentíem vindria a ser la moto de, de del Sergi. Sí, és del sí, Sergi, sí. aquesta. La, la moto d'en Sergi. Sí. Que, per cert, eh, el vam veure treballar a la nit, eh, aquest Nadal. Mm, salutacions d'en Sergi. Ah, sí? Va treballar de nit, vostè? Sí, senyor sí, Sergi? treballa les nits. És molt, sí. és molt currant. Sí, és molt correcte. És, és el que té, és el que té. Després eh, se'n sí. constiparà i un dia no, no vindrà a treballar per constipada. Eh? Ah, exactament, per dormir, per treballar fosc. Per treballar fosc, doncs, exacte. Aquests nens i nenes entre 5 i 13 anys mm -hmm. eh, rebran el seu gomet o passaport, que passaport blau, passaport vermell, mm -hmm. passaport verd de les meves lectures, és el sisè concurs de superlectors, doncs bé, el que més llibres llegeixi mm -hmm. eh, entraran en un sorteig entre dissabte i 18 d'abril i dijous 23 d'abril Sant Jordi, una diada ah. que allà a Catalunya teniu molt. Molta, molta tradició, sí, sí. molta tradició. Molt lustrada, eh? Molt, molt lustrada. lustrada. Ves que el, eh, no cabi encara l'Obama arreglant una rosa a la seva senyora. Oh, a la miri, mini aquella, no sé com es diu. Uh, de moment ja ha lluat la política mediambiental espanyola. Ah, està. Ah, no sé si ho saben. Vostè, ah, qui, sí, sí. Qui, qui, qui li ho ha explicat, això, eh? Home, qui, qui li pot haver qui explicat? li pot haver explicat? El senyor Monigal no, perquè només no, parla català. El, el, senyor, el senyor Zapatero, segurament. El, el CTP. El CTP. Ah, exactament. El Molt CTP. Bé. Doncs... Anem enllestint perquè ens queden dos minuts, eh? Dos minuts. Doncs bé, més notícies de la biblioteca de Premià de Mal, de Premià de Dalt, perdó, m'estic mm. equivocant, ara mateix sí, no. estic lluny. Vostè... És que ho miro, ho miro amb algú de l'ERF, eh? En fi, doncs que al cap i la fi la biblioteca té actualment, aquest any 2008, en concret són gairebé 4.500 visites més que no pas l'any passat. Caramba, l'any, perquè diguin que no hi ha cultura. Perquè diguin després que no, que no hi ha cultura. Exacte. No només, no només això, sinó que en concret, a Premià de Dalt hi ha 23.000 catàlegs, 23.000 obres en catàleg, és a dir, mm. mm. pràcticament una part, tres per cada habitant de, de Premià de Dalt, mm. i, atenció, el 40%, segons la notícia que publica el web de l'Ajuntament, ajutapremiadadalt.org, el 40% de la població de primera dalt és sòcia de la biblioteca. Veu? Ho veu? Això vol dir que, que mm, de nosaltres quatre, que entre el Sergi, vostès dos i jo, mm. n'hi ha, dels quatre n'hi ha com a mínim dos que estem socis de la biblioteca. Doncs deu ser, deu ser el Sergi i vostè. El, el Sergi ah, i vostè. Molt bé, doncs, molt bé. Som, som nosaltres dos. Uh, ara que parlàvem de, del web de Premià de Dalt, mm. recordar-los mm les nevades també mm. sí. del dia 7 i 8 de gener i que a l'Ajuntament, a eh, la pàgina web, podran veure les fotografies de la vila. Sí. Eh, emblanquinat. Emblanquinat. Absolutament emblanquinades, eh? El web és Ajuntament de Premià de Dalt, és ajpremiadal.org i allà pues, doncs, eh, podem trobar eh, el vincle, l'enllaç per veure-les fotos. Aquí, aquí a Washington li diuen link, eh? Molt bé. Molt bé. Doncs ho hem de deixar-ho aquí, senyor Christian. Ja són les 9 del vespre, eh, aquí, eh, eh, a Washington no sé quina hora deu ser. 6 hores menys. Doncs són 6, 6 hores menys. Ara doncs... mateix sortirà el Pokins de fer un, un entrepà. Doncs ho hem de deixar-ho aquí. Eh, ens tornarem a escoltar la setmana vinent, sigui en viu o sigui en telèfon. I recordar-los a tots vostès que el proper dimecres tornem a estar aquí en directe a partir de les 7 de la tarda en el programa en companyia la sintonia als 91.4, la freqüència modulada. I com sempre, gràcies per escoltar-nos i gràcies en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. Com un oasi verd en un desert estrany 91.4